Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا Olamlar Parvardigori Alloh subhanahu va taologa hamdlar aytamiz. Nafsimizning va amallarimizning yomonligidan, uning o'zidan panoh so'raymiz. U hidoyat qilgan kimsani adashtiruvchi, o'zi adashtirgan kimsani hidoyat qiluvchi yo'qdir. Guvohlik beramanki, Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad alayhis salom uning barhaq payg'ambaridir. dunyoni yaratib, butun mahluqotlar ichida odam zotini mukarram qilgan zotga hamdlar va sanolar bo'lsin. Uning so'nggi rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salomlar bo'lsin. U zotga ergashgan jamiki yaxshi insonlarga Allohning rahmatlari yog'ilsin. Assalomu alaykum. Jumadan jumagacha dasturimizni tinglovchi aziz aka-uka birodarlar va opa singillar, bugungi juma ayomingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Jundulloh mujohidlar ovozi radiosining tinglab turgan saxovatli mujohid va mujohida tinglovchilari. Aziz birodarlar, radioyimizga yaqinroq o'tirib olinglar. Tinglovchilarimizga maslahatimiz shuki, radio to'lqinlarini sozlab olinglar. Navbatdagi juma dasturimizni boshlar ekanmiz. sizlarga bir hadisni eslatib ketmoqchimiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'rashdi. Qiyomat kuni Alloh huzurida eng fazilatli bandalar kimlar? Allohni ko'p zikr qilguvchilar deb javob berdilar Nabiy sallallohu alayhi va sallam. Imom Ahmad va Imom Termiziy rivoyatlari. Shunday ekan, biz ham Allohni ko'p-ko'p zikr qilaylik. Aziz dindoshlar, وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغي تكتساحا يحافل جيشنا أكرم بجيش لنصر الدين قد حمل السلاح Bu dunyoda faqat tavhid to'g'ri yo'l. Kimki shirikda unga tavhid begona. Halok bo'lmang sanamlarga cho'zib qo'l. Alloh bitta, Alloh yakka yagona. tog'lar titrar bu kalima yangrasa. parcha toshlar bunga tasdiq nishona. Deydi ba'zan biror jonzot ingrasa, Alloh bitta, Alloh yakka yagona. Nasoroning haqni ko'rmas ko'zlari. Mahshargohda qoraymishdir yuzlari. Jami o'tgan payg'ambarlar so'zlari Alloh bitta, Alloh yakka yagona. Majuslarni kibr bundan to'stida. Shu sababdan ko'ring g'aflat bostida. Bilol dirlar harsang toshning ostida. Alloh bitta, Alloh yakka yagona. Ey mujohid shahodatga yetaylik. Shu kalomda Robbimizga qaytaylik. Ketar chog'da bir ovozda aytaylik. Alloh bitta, Alloh yakka yagona. رياحا وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر sahobalar hayotidan lekin kamchilik bo'lganlari tufayli birin-ketin hamma qullar qatl bo'lishdi. Isyonchilardan ham bir nechtasi o'ldi. Yahudiylar hayotidan Endi boshqa xalqlar bu dinga yaqinlashtirilmaydigan begonalar hisoblanadigan bo'lib qoldilar. Nasorolar turlari Esing borida etagingni yop shioriga amal qilgan katta papa to'satdan ishdan bo'shashini aytib, hammani hayron qoldirdi. Agar hijrat yo'lida qamalib qolsangiz, Pashtunlar nima deyapti siz tushunmaysiz. Men umuman gap tushunmayman. Bir bitta bir unaqa odam yo'q-da, bir aytadigan. Shunda ham rosa bir sinalar ekansizda. qaytar dunyo qissasidan Ayol qaynonasi bilan o'zining 4 yoshli o'g'lini ham tashladi. Yo'lda ketayotgan er bir joyda to'xtab, ayolidan o'g'lini so'radi. Jundulloh xazinasidan Bugungi dars asosiy mavzusi savollarga javob bo'ladi. ويدخل فيها ناس ما كانوا في حركة ولا تربوا في حركة ولم يتعودوا نظام ال- نظام الجندية ونظام ال- نظام العمل الحركي televizor qutisi haqiqatni gapirganda are listening to me right now because less than 3% of you people read books. Sizlar va 62 million amerikaliklar xuddi shu daqiqalarda meni eshitishmoqda. shuningdek mintaqa va jahon xabarlari عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد Uchinchi xalifai Rashid Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ikki marta kuyov bo'lgan, Jayshul Usrani Tabuk jangiga chiqqan lashkarni jihozlab bergan, Ruma qudug'ini sadaqa qilgan, jannat bashorat qilingan ulug' sahoba shu tariqa o'ldirildi. Qur'onni bir kitobda jamlagan, musulmonlarga katta g'alabalar kelishiga sabab bo'lgan xalifa, ulkan saxovat, oliy janoblik va axloq egasi bo'lgan zot shunday shafqatsizlik bilan qatl qilindi. Alloh sizdan rozi bo'lsin ey Usmon. Usmonning qatl etilgani haqidagi xabar Ali radhiyallohu anhu ga yetib kelganda u kishi la havla va la quvvata illa billah dedilar. O'ldirganlarning ba'zilari pushaymon bo'lishmoqda deyishganida esa inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Alloh Usmonni o'z rahmatiga olsin. Ular nima qilsa ham xohlagan narsalarga erisha olmadilar, deb qo'ydilar. Xabar Talha ibn Ubaydullohga ham yetib borganda u kishi Alloh Usmonni o'z rahmatiga olsin hamda unga va islomga o'z yordam bersin, dedilar. U kishiga ham ba'zilari pushaymon yeyishyapti deb aytishdi. Ularga vayl bo'lsin, dedi Talha radhiyallohu anhu va quyidagi oyatni o'qidi. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون Bas ular na biron vasiyat qilishga va na o'z ahllari oilalariga qaytishga qodir bo'lurlar. Talha bu bilan Usmonning qotillari ham tez kunda halok bo'lishlariga, shunchalik tezki pushaymon qilishga ham ulgurmay qolishlariga ishora qilgandi. Shu tariqa hamma sahobalar Usmon radhiyallahu anhu o'ldirilishidan norozi ekanliklarini izhor etdilar. Musulmonlarning baytul moli doim Usmon radhiyallahu anhu uyida saqlanib kelardi. Fitna ahli Usmon radhiyallahu anhu ni o'ldirganlarida ham baytul mol shu yerda edi. Shunda ular bir-birovlariga uning qonini o'zimizga halol qilamiz u moliga tegmaymizmi? Qani oldik hammasini deb Baytul molni talon-taroj qila boshlashdi. Qo'riqchilar esa bu yirtqich olomondan zo'rg'a jonlarini olib qochishga ulgurishdi xolos. Baytul molni talab bitirishgach, Usmon radhiyallohu anhu uyiga o'tishdi va uning mollarini ham talay boshlashdi. Hech narsani, hatto oddiy yopinchiqlarni ham qoldirishmadi. Usmon radhiyallohu anhu va uning oilasiga nisbatan shunday pastkashliklarga ham borishdi. Usmon radhiyallohu anhu o'ldirilganlardan keyin uning uyida xotini Noila bilan yana bir necha ojizalar qolgan edi xolos. Uy esa o'liklar bilan to'la. Shunda Noila fitnachilar orasidagi o'zining bir qarindoshiga odam jo'natdi va undan Bu badbaxtlar ichida menga eng yaqin va menga yordam berishga eng loyiqi sensan. mana bu justalarni olib ketgin deb talab qildilar. Bunga javoban esa u noilani qattiq so'kib, jirkib berdi xolos. Tun yarmida Marvon ibn Hakam keldi. O'zi bilan Zayd ibn Sobitni olib Ali ning uyiga borishdi. Axir Amirul Mu'minin shu holda ko'milmay qolaverishi emas, degancha Talha, Hasan ibn Ali, Kab ibn Malik, Zayd ibn Sabit va yana bir necha sahobalar birgalashib fitna ahli boshliqlari oldiga borishdi. Usmon radhiyallohu anhu uyiga kirishimizga ruxsat beringlar, o'liklarimizni kumishimiz kerak, deb talab qilishdi ular. Fitna ahli uzoq tortishuvlardan so'ng bunga ruxsat berishdi. Ammo bu ishni keyinga qoldirmaslikka va faqat shu yerga kelganlarning o'zigina hoziroq Usmon radhiyallohu anhu uyiga borib, u yerdagi o'liklarni olib chiqishlariga rozi bo'lishdi. Sahobalar ichkarida o'liklar ko'pligini, bu yerda hozir bo'lganlar ularning hammasini olib chiqa olmasligini, shuning uchun yordamga ko'proq odam chaqirish lozimligini aytishdi. Ammo ular rozi bo'lishmadi. Bo'lmasa loaqal shu yerdagilar qo'llardan kelgancha o'liklarni olib chiqib, ularni ko'mib, keyin qaytib kelib, yana bir necha marta qatnashga to'g'ri kelsa ham qolganlarni olib chiqishini iltimos qilib ko'rishdi, ammo ular ko'nishmadi. Sahobalar fitnachilarning loaqal shunga rozi bo'lganlarga xub deyishdan boshqa chora topish olmadi. Ozchilik musulmonlar Usmon radhiyallohu anhu ning jasadini Baqi qabristoniga tun yarmida olib chiqishdi. ular bilan Usmonning ayollari va bola chaqalarigina birga chiqdi. Marvon ibn Hakam Usmonning eng yaqin erkak qarindoshi bo'lganligi bois unga o'zi janoza o'qidi. Keyin bir nechta qullarni ham qo'shishdi. Fitna ahli sahobalarga har 5 kishiga bittadan jasad olishigagina ruxsat berishgan edi. Shu sababdan uyda yana bir necha qullarning jasadi qolib ketdi. Sahobalarga qabristondan boshqa qaytib kelishga ruxsat berishmadi. Noila uyda o'liklar qolib ketayotganidan shikoyat qilavergach, isyonchilar haliga qullarni oyoqlaridan sudragancha ko'chaga olib chiqib tashlashdi. Bu jasadlar ko'chada kechasi daydib yuradigan itlar va boshqa hayvonlarga yem bo'ldi. Shunday qilib, Usmon roziyallohu anhu kechasi ko'mildi. Unga juda kamchilik odamlar janoza o'qishdi. Uning izidan ayoli Noila va qizi yig'lab qoldi. Usmon ibn Affon hijratning 35-yili 18-zulhijja kuni 83 yoshida qatl qilindi. Fitna ahli Usmon radhiyallohu anhu o'ldirilganidan keyingi kunlar to Ali radhiyallohu anhu xalifa etib saylanmaguncha butun Madinani o'z nazorati ostida ushlab turishdi. Sahobalarga hech narsa qilishga ruxsat yo'q edi. Hatto shuncha ulug' sahobalar mavjud bo'la turib, namozda imomlik qilishga ham Usmon radhiyallohu anhu ga birinchi bo'lib hanjar sanchigan, u o'qiyotgan Qur'onni tepgan kishi Usmonning qotili Rafiqi o'tib turdi. Usmon radhiyallohu anhu qotillardan birontasi ham uzoq yashamadi. Magar ikki kishigina shu mash'um voqeadan so'ng yana 40 yil hayot kechirdi. Ular Umayr ibn Dobiya va Kumaym ibn Ziyod edi. Oradan shuncha vaqt o'tdi. O'sha kunlarda musulmon qo'shini sarkarlaridan biri o'zining zulmi bilan mashhur bo'lgan Hajjoj edi. Bir kuni u shunday farmon chiqardi. Kimki muhallab lashkari safida jangga chiqqan bo'lsa, yana hammasi o'sha lashkar uchun yig'ilsin. Umayr ibn Dobiy ham ayni lashkar safida jihodga chiqqan edi. Lekin hozir keksayib qolganligi tufayli Hajjojning oldiga iste'fo so'rab keldi. Men o'sha lashkarda bo'lgandim, lekin endi qarib qoldim. Jangga baribir yaramayman. Shuning uchun ijozat bersangiz, o'rnimga ikkita yosh o'g'limni yuborsam, dedi u hajjojga. Bo'pti, ketaver. O'g'illaringni bu yoqqa jo'nat, deb ruxsat berdi hajjoj. Chol ketgach, hajjojning o'sha yerda o'tirgan sheriklaridan biri Umayrni bekor qo'yib yubordingda, uni adabini bersak bo'lardi, dedi. Kim u? Umayr deganing. dedi hajjoj anavi chol o'sha chol umayr ibn dobiyamidi haligi usmon roziyallohu ga isyon qilib uni o'ldirganlarning biri umayr ibn dobiya darhol qaytaringlar uni deb buyruq berdi hajjoj keyin esa uning kallasini oldirdi umayr 75 yoshlik chol bo'lib qolganiga qaramasdan baribir xotirjam o'lim topmadi Usmon ibn Affonning qoni to'kilgan oyat tasdig'i o'laroq Allohning o'zi Usmon radhiyallohu anhu qotillarga kifoya bo'ldi. Keyin Hajjoj Usmon radhiyallohu anhu qotillardan yana birontasi qolganmi deb so'radi. Ha, Kumaym ibn Ziyod degani bor, deydi unga. Uni qayerda? Berkinib yuradi. Unday bo'lsa, o'shaning butun qabilasini urug' aymog'i bilan olib kelinglar, deb buyurdi Hajjoj. Shundan so'ng Hajjoj Kumaym ibn Ziyodning 2000 ga yaqin qarindoshini zindonga tashladi va agar Kumaym kelmasa, barchalarini zindonda chiritishini o'qtirdi. Chorasiz qolganini anglagan Kumaym ko'p o'tmay berkinib yurgan joyidan kelib, o'zini topshirishga majbur bo'ldi. Hajjoj Kumaymni ko'rgan zahoti unga qarab, "Menga faqat sen kerak eding. Qarindoshlaringni menga keragi yo'q." dedi va ularni qo'yib yuborishga amr qildi. Keyin Kumaymga Amirul Mu'minin Usmon radhiyallohu anhu o'zini himoya qilib, seni urgan vaqtida to u tiz cho'kib, mendan qasosingni olishing mumkin deguncha indamay qarab turgan senmisan hali? dedi. Bu voqea aslida quyidagicha bo'lgan edi. O'sha mash'um fitnadan avval ham Kumaym ko'nglida Usmon radhiyallohu anhu ga qattiq adovat saqlab yurardi. Bir kuni uni o'ldirishga qasd qilib Madinaga otlandi. Madinada hanjarini yashirib, Usmon radhiyallohu anhu ga yaqinlashdi. Shunda Usmon radhiyallohu anhu undan bir yomonlikni sezdilar va buzuq niyatiga qo'l urishga ulgurmay turib, Kumaymning yuziga tarsaga tushirdilar. Shunda u yiqilib tushdi va darhol "Nega meni urasiz?" dedi. "Negadir menga biror yomonlik qilishingdan cho'chirdim", dedi Usmon radhiyallohu anhu. Kumaym ayyorlik qilib, "Allohga qasamki, sizga salom berishdan boshqa g'arazim yo'q edi, dedi. Atrofdagi sahobalar, ey Amirul Mu'minin, buni bir tintib ko'raylik, deyishdi. Ammo Usmon roziyallohu anhu, yo'q, hojat yo'q, Alloh xohlagani bo'ladi-da, dedilar-da, yerga o'tirdilar va seni qanday urgan bo'lsam, men ham shunday urgin dedilar. Kumaym esa siri ochilib qolishdan cho'chib, "Yo'q, men sizni afv etdim", dedi. Hajjoj unga o'sha qissani eslatib, O'shanda Usmon radhiyallohu anhu o'zini himoya qilib urgan bo'lsa-yu, tag'in qasosingni ol deb o'tirguncha rozi bo'lib qarab turaverdingmi? dedi. Shunda Kumaym, "Xo'sh, o'shanda Usmon radhiyallohu anhu ni af etganim uchun o'ldirmoqchimisan yoki najot topib qolganim uchunmi?" deb so'radi. Shu payt Hajjoj huzurida o'tirganlardan biri Asvad ibn Haysam degan kishi, "Qo'ya qoling shu ishni, baribir munkirlab qo'lidan biron ish kelmaydigan chol bo'lib qolibdi-ku. Qo'yib yubora qoling endi bu bechorani, deb qo'shildi. Hajjoj u kishiga qarab, "Yoki hoziroq tilingni tiyasan, yoki kallangni olib tashlayman. Sen hali shu garamasni himoya qilyapsanmi?" deb g'azab bilan o'shqirdi. "Xo'p bo'ladi." deganicha u ham jim bo'ldi. Keyin Hajjoj o'z jallodi Adham ibn Muhrisni chaqirtirib, uni qatl qilishga buyurdi. Ajrini ikkovimiz o'rtada bo'lishib olamizmi? deb so'radi. Bo'pti, dedi Hajjoj. Yo'q. Mayli, ajrning hammasi sizga bo'lsin. Ammo buni o'ldirish gunoh bo'lsa, gunoh menga yozila qolsin, dedi va uning kallasini olib tashladi. Usmon ibn Affon radhiyallahu anhu qotillardan eng oxiri qatl qilingani shu Kumaym bo'ldi. Allohning o'zi uning qotillariga kifoya bo'ldi. Jumadan jumagacha dasturimiz davom etadi. Endi hafta davomida Jundulloh ovozi radioyimizda qo'yilgan kechki dasturlarni yodimizga tushirish uchun haftanomamizga o'taylik. Juma ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar bizlarin qurbon qilib ustozlar dars bir kishining dadasi olim bo'lganligi uchun shariat peshvosi bo'lganligi uchun qabalgan bo'lsa uning o'g'lini bir o'ringa qo'yilmasdan keldi birodarlar unga butun ishonchsizlik bilan qaraladi uni hatto boshqa mamlakatlarni imoratlarini tomosha qilib kelishlikka ham ruxsat berilgan emas birodarlar islomdagi adolatni buni qadriga yetishimiz kerak urubbo tarafidan kelyotgan manhajlarga og'zimizni suvi kelmaslik kerak bizning avlodning og'zini suvi kelib qoldi nima uchun o'zlarining pok manhaj yo'llarini bilmaganligi uchun Alloh subhanahu va taolo mana shunday manhajni barpo bo'lishligida mollari va jonlarini sarf qilgan mujohidlarni Alloh ko'p darajatlarni ularga va'da qilgan. Bir darajaning o'rtasi 100 yillik masofa deganligini yaxshi tushunaylik. Shanba, shanba düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar birodar siz emas yolg'iz bu haqqa buyurib munkardan qaytarib ozorlanyapsiz sizdan yaxshiroq insonlar ozorlangan imom abu hanifa rahmatullohi alayh tobiinlardan hisoblanadi bu kishi kofirlar tarafidan ozorlangan emas nodon musulmonlar tarafidan ozorlangan imom buxoriy rahmatullohi alayh o'qish ham kofirlar tarafidan azorlangan emas. Nodon musulmonlar tarafidan azorlangan. Hatto Buxorodan quvg'in qilingan. Kofirlar qilgan bu iş. Nadan musulmonlar qilgan. Şunday, amal qilib yashayman degan vaqtda qarama-qarshilikka uchragan vaqtda ularni bir yodimizga olib qo'yaylik. Ular bizni salaf solihlarimiz. Bizdan afzallar ular. Biz ular biz afzal emasmiz? Ular bizdan afzal. xoh amalda, xoh ilmda, xoh taqvoda bo'lsin. Ular bizdan afzal, lekin ular ham ozorlangan. Kimlar majnunlar yakshanba jurnalni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son ko'p sonli Alloh subhanahu va taolo halol qilgan narsalarni harom deb e'tiqod qilsa kofir bo'ladi insonni kufrga olib boradigan mana shunday ishlar va so'zlar ixtilofiy emas balki muttafaqun alay bo'lgan qat'iy bo'lishi shart ahli qibladan birortasi tarafidan mana shunday ixtilofiy ishlar va so'zlar sodir bo'lsa, unga nisbatan kufr kalimasi ishlatilmaydi. Bu masalada 4 ta yo'nalish mavjuddir. Yunonlarning o'zlari ishlab chiqargan va asrlar davomida unga qo'shimchalar qilgan ulkan ilmiy meroslari bor edi. Hali ham o'zining harbiy bosqichida kelayotgan Rum hech qanday adabiy yodgorliklarga ega emas edi. Shuning uchun rimliklar ilm fandagi qosirliklari va ortda qolganliklari sababli mag'lub bo'ldilar. Fuqarolari siyosat borasida mag'lub bo'lgan yunonliklar sivilizatsiyasining qarshisida bo'yin egib qoldilar. Qomondan o'zi ham adash etgan ekan, shekilli Alloh olam. Kim mashtaribdi, mashtaribdi dedi-da. Alloh olam bilmadim. Keyin qomondan granatomyot otib boshlab berish kerak edi jangni. qo'mondan granatometni otib boshlab berish kerak edi. Men shunday tosh orqasida katta tosh bor edi. shuni orqasida yashinib turibman-da. Shunday yashinib turibman. Qara-qara men otyapman dedi. Senlar qarab turish dedi. Kimni toshdamda kallamni chiqarib qarab turibman-da endi. dushanba oson emas ekan do'stlar jannat yo'li biz aytoramiz. Men niyatim to'g'ri. Men sodiqman, men muxlisman, undayman, bundayman. Lekin shu qachon tasdiqlanadi? Imtihon paytida tasdiqlanadi. Jamoatining iqtisodi zaiflashib qo'yganda, ovqat yo'q, non yo'q, maishat yo'q. E boshqa jamoat yaxshi ekan-ku. Mana, she'rda bilinadi. O'shanda bilinadi. shu odam boshqa maqsad uchun kelgan ekan. Men shahodat uchun kelganman. Ko'kragiga shunaqa urib-urib aytish bu oson bu. Lekin sangarda 40 kun o'tib ketgandan keyin sabr qilmaydi. Mana bundan bilinadi. Shu odamning niyati qaysi darajada to'g'ri ekan va qaysi darajada noto'g'ri ekan. seshanba taqvoing qaydadir imanin qayda olisdan qo'rqitgan haybating qayda ular jismonan kuchga ega bo'lsalarda ma'naviyatlari zaif kimsalar edilar ular bu shunchaki hissiyotga berilish qutuz xalqning qo'yniga puch yong'oq to'ldiradiganlarning biri deb baho berdilar. Jangning vaqti soati yaqinlashgan sari bu toifa nomard munofiqlarning jonlari bo'g'izlariga kela boshladi. Bir toifa yashirin, boshqa bir toifasi oshkora xalq safidan sug'urilib chiqa boshladilar. Boshqa shaharlarga ko'chdilar. Ular orasida Hijozga, Yamanga, hatto Mag'ribga yetib olganlari bo'ldi. Ba'zi tahlilchilar bu hodisani katta yo'qotish deb hisoblasalar-da, biz buni yutuq deb bilamiz. Safimizda bizni g'oyamizdan chalg'itgan ko'pchiligimizdan birlikda jon berishga tayyor bo'lgan ozchiligimiz yaxshi. chorshanba ilmdir bu har bir oyat ilmdir bu har bir hadis ilmda bo'lsa ihson sifatini o'zimizda mujassam qiling Alloh taoloning muroqabasini kechayu kunduzi bizni tekshirib turganligini o'zimizda mujassam qiling shunday Alloh taolodan gunoh qilishlik ozayadi va bundan keyin taqvo qiladigan bo'lsak ayni taqvo bu Alloh taoloni ko'rib turib deb amal qiladigan bo'lsak, gunohlardan tiyilsak, Alloh taolo bizga yordami inshaalloh bisyor. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Alloh taolodan qo'rqadigan bo'lsa, kim Alloh taolodan qo'rqib bo'xtan qilmaydigan bo'lsa, yaj'al lahu makhraja. Unga bir qiyin yeridan chiqib ketadigan yo'l qilib qo'yadi. Va man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kim Alloh taolodan taqvo qiladigan bo'lsa endi uni ishini oson qilib qo'yadi. Mana samaralar. Va man yattaqillaha yarzuqu min haythu la yahtasib. Kim Alloh taoladan qo'rqadigan bo'lsa, o'ylamagan tarafidan rizqlantirib qo'yadi. payshanba Jurnalni nomni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni nomni son qilingan ko'p sonli shuning uchun biror mu'min kishi har qancha solih va taqvodor bo'lmasin uni albatta shu falonchi jannatiydir deb guvohlik berish va aytish aqida jihatidan xato hisoblanadi faqat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan jannatiyligi aytilgan insonlargina bundan mustasnodir. Ularning jannatiy ekanliklariga biz ham guvohlik berishimiz vojibdir, chunki bu payg'ambar tarafidan sobit bo'ldi. Rimning tarixida fidokorlik va altruizm haqidagi qaysi misolni eshitmang, unda dinning ta'siri yo'qligini, biroq millatchilikka asoslangan ekanligini uchratasiz. rimliklarni yerdagi o'zlari bilan zamondosh bo'lgan, hatto ulardan keyingi boshqa xalqlardan farqlatib turadigan ko'rinish, uning uchun e'tiqod qiladigan dini va u bilan taniladigan shiori bo'lib qolgan narsa bu mustamlakachilik ruhi va hayotga faqat madiyunchilik nuqtai nazari bilan qarashlaridir. Shu o'zi aksar xotoslarni biz jamoat olib ketishgan o'zi. E, ba'zilari qolgan ekanda, otib yeb turadi. Kenyadan Qirg'iziston askarlari keldi. Kelib-kelib yayloqqacha yaqin qolgandan keyin biz qo'mondan aytdik, Tojikistonga o'tib ketamiz dedi. Tojikistonga o'tib ketdik. Sal kechroq bo'lib qolgan dedi. Qoram bor edi Kimlardir aytdi, "Shida tog'da tagida qolamiz" dedi. Tog'da tagida bitta joy bor edi. في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع Kimda ko'pdir, kimda yetishmas. Parcha nonga shukr etishmas. Sabr etagim mahkam tutishmas. Boshim qashib o'ylab tolaman, odamlarga hayron qolaman. Biri oltin yig'ar, tinmaydi. Biri ko'kka uchar, qo'nmaydi. Yana biri tutar, yonmaydi. Boshim qashib o'ylab tolaman, odamlarga hayron qolaman. Salaflardan so'zlaydi naql. O'zni tutar donoi aql. Bilmay turib o'rgatsa aql, boshim qashib o'ylab tolaman, odamlarga hayron qolaman. Yarim nonga to'yar bu qorin. Lek tamaning cherchishar torin. Nafsi debon sotishsa orin. Boshim qashib o'ylab tolaman, odamlarga hayron qolaman. Keling ukam, hammani hayron qoldirayotgan sionist yahudiylarni mavzusiga qaytamiz. Isroil ey Isroil, shaytonni qilding qoin, hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron Bismillahir Rahmanir Rahim Assalomu alaykum qadrli mu'min va mu'minalar O'tgan suhbatimizda Alloh subhanahu va taolo Bani Isroilni o'z vaqtida hammadan ham afzal qavm qilgani haqida bir oyatni keltirgan edik. Shu joyda Allohning ushbu marhamati muqobilida Yahud maqtanchoqligining manman sirashining eng katta tomirlaridan biri bugungi sayyuhnistlarning buyuk yahudchilik da'volarini sug'orib turgan asosiy g'oyalari o'sib chiqqanini ko'rsatadigan ushbu suhbatimizga yetib keldik biznilloh. Alloh bani Isroilni afzal qilganini Qur'oni Karimning bir nechta oyatlarida eslatadi. Hozirgi Isroil sayyuhnistik davlatida shu oyatlarni lavhalarga, matolarga yozib, yo'llar ustidan shiorlar tarzida osib qo'yganlarki, mana hoy arablar ko'rib qo'yinglar, biz yahudiylar barcha olamdan ustun qavm ekanimizni Alloh hatto siz musulmonlarning kitobingiz Qur'onda ham aytib qo'ygan. Buni butun dunyo ko'rib qo'ysin deb. Mana shunday oyatlardan biri. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين Darhaqiqat biz Bani Isroilga kitob, Tavrot, hikmat va payg'ambarlik ato etdik va ularni halol pok narsalardan rizqlantirdik hamda ularni barcha olamdan ustun qildik. Josiya surasi 16-oyat. Biroq Qur'onning bunday oyatlarining barchasida gap Allah Bani İsrailini öz o'z zamonlaridagi insoniyatdangina ustun qilgani haqida borayotganini bugungi yahudlar g'irromlarcha tan olmaydilar. Vaholanki Rob Taolo shu Qur'onning bu haqdagi boshqa oyatida aniq ravshan bunday degandir. Ey Bani Isroil, sizlarga in'om qilgan ne'matimni va sizlarni butun olamga afzal qilgan paytimni eslang baqara surasi 122 oyat ana to qiyomatga qadar demabdi o'sha paytda afzal qilganimni eslang debdi ko'rinib turibdiki bugungi sayyohnislar barcha botil ahli singari Qur'onning faqat o'zlarini go'yoki ma'qullaydigan oyatlarini ko'rsatib, ularning ziddiga bo'lgan oyatlarini yashirib ketadigan muttahamlik yo'liga kirib, yahudiylar hozirda ham eng afzal toifadir degan mardud da'volarida hech bir asossiz nohaq turib olgandirlar. Bani Isroil qachon afzal qadrli bo'ldi? Qachonki o'zlariga berilgan ilohiy kitoblarga iymon keltirishdi va ularga amal qilishdi. Ana o'sha davrlarda ular boshqa hamma xalqlardan afzal bo'lib turdilar. Alloh tarafidan Bani Isroil ularga nozil bo'lgan Tavrot va Injil kitoblarini o'zlarida ushlab turishga emas, balki butun insoniyatga yoyishga haq din yo'lida jihad qilishga Alloh tarafidan vazifador etilgandilar. Ey Muhammad alayhissalom, u zot sizga o'zidan avval tushgan kitoblarni tasdiqlovchi bo'lgan bu kitobni, Qur'onni haq bilan nozil qildi. Ilgari insonlarni haq yo'lga hidoyat qilish uchun Tavrot va Injilni tushirgan edi. oli imron surasi 3-oyat va 4-oyatdan bani isroilning payg'ambarlari va ba'zi solih podshohlari shu jumladan yusha ibn nun alayhissalom shamun alayhissalom Talut hazratlari Davud alayhissalom bu ilohiy vazifani bajarishga ko'p jiddiy jahd qilganlar ayniqsa qadimgi Isroil islom davlatining payg'ambar podshohi Sulaymon alayhissalom haq dinni butun yer yuziga g'olib etishda Allohning bergan ulug' fazl va marhamatlari ila buyuk jihodlar qilishga muvaffaq bo'lganlar. U zotning Falastindan turib Arabiston yarim orolining janubiy chekkasidagi Yamanda joylashgan oftobparast Saba qavmiga qilgan jihad tahdidlariga qarang. Sen qavmingga qaytib borib aytkinki, agar huzurimga bo'ysungan hollarida kelmasalar, albatta biz ularga shunday qo'shin bilan borurmizki, ular unga aslo bas kela olmaslar va albatta biz ularni mag'lub hollarida xor qilib quvib chiqarurmiz. Naml surasi 37-oyat. Saba davlatining malikasi o'z elchisi bunday javob bilan qaytib kelgach, Sulaymon payg'ambar alayhisalomga men sening kimligingni va da'vat qilayotgan dining qanday din ekanligini bilish uchun o'z ayonlarim bilan huzuringa bormoqdaman deb chopar yuborgandi. Bu din Tavrot dini edi. Ammo Bani Isroilning keyingi avlodlari o'zlariga yuklatilgan haq dinni boshqa xalqlarga yoyish u yoqda tursin, unga o'zlari da amal qilmay va Tavrotdagi haqiqatlarni insonlarga yetkazmay qo'ydilar. Eslang ey Muhammad alayhissalom, Alloh kitob berilgan kimsalardan albatta u kitobni odamlarga ochiq bayon qilursizlar va yashirmaysizlar deb ahd paymon olgan edi. So'ng ular bu ahd paymonni ortlariga tashladilar va uni ozgina qiymatga sotdilar. Ularning bu oldi sotdilari naqadar yomon ish bo'ldi. Oli Imron surasi 187-oyat. Bani Isroilning oxirgi payg'ambari Iso alayhissalom kelganlarida bu qavm Musa alayhissalom keltirgan pok Tavrot dinidan deyarli yuz o'girib bo'lgandi. Mehribon Alloh ularga yengillik qilib, dinlaridagi ayrim haromlarni halol qilgani Iso alayhissalomni o'z rasuli etib jo'natdi. Men sizlarga o'zimdan oldingi Tavrotning haq ekanligini tasdiqlovchi bo'lgan holda va sizlar uchun harom qilingan yog' tuya go'shti baliq va boshqa ayrim narsalarni halol qilish uchun keldim va sizlarga parvardigoringizdan oyat dalil keltirdim bas Allohdan qo'rqingiz va menga itoat qilingiz. Oli Imron surasi 50-oyat u zot keltirgan Injil kitobi ham Bani Isroilga yuborilgandi. Ammo yahudiylar na bu kitobni ilohiy kitob deb va na Iso alayhisalomning o'zlarini payg'ambar deb qabul qilmadilar. O'z qavmlaridan faqat shogirdlari havoriylar va yana juda oz kishilargina Iso alayhisalomga ergashdilar u xolos. Endi qachonki Iso ular yahudiylar tomonidan kufrni ko'rgach, Allohning diniga da'vat qilishimda kim menga yordamchi bo'lar dedi. Havoriylar aytdilar: Biz Allohning diniga yordam beruvchilarmiz. Allohga iymon keltirdik. Ey Iso, guvoh bo'lginki, biz Allohga bo'ysunuvchilarmiz. Oli Imron surasi 52-oyat. o'z qavmlari yahudiylar Injilni qabul qilmaganlarini ko'rib, havoriylar va ularning shogirdlari haq din da'vatini boshqa qavmlarga qaratdilar. U zamonlarda Falastinni Rum imperiyasi mustamlaka qilib turgandi. Endi din da'vati shu imperiyaning xalqlariga oshirildi va Iso Masihni yu Injilni asosan Yahudmas bo'lgan Bani Asfar ko'k ko'z mallasoch Rum xalqi hozirgi yevropaliklarning ajdodlari qabul qildilar. Shu tariqa Isroilliklarga nozil bo'lgan Injil dini bu aslida yengillashtirilgan Tavrot dini edi. Ularga o'rnasholmasdan olmasdan Rumliklarning dini bo'lib qoldi. Bular o'zlarining Yahudiylar emasliklarini farqlash maqsadida Iso alayhisalomning tug'ilgan joyi Falastindagi Nosira shahri bo'lgan deb hisoblashib, Isoga ergashganlarini ta'kidlash uchun o'zlarini shu shaharning nomidan biz nasroniylarmiz deya nomlay boshladilar. Endi Injilsiz faqat Tavrot dinida qolish esa Yahudi qavmiga mansubligini bildiradigan asosiy belgi bo'lib qoldi. Shunday qilib, Tavrot va Injil haq dinini insoniyatga yoyishi lozim bo'lgan Bani Isroil Tavrot kitobini va dinini yolg'iz o'zining qavmiy kitobi va diniga aylantirib, o'z qobig'iga o'ralib olgan xalq bo'lib oldi. Endi faqat Yahudi qavmidagilar Musa alayhisalomning Tavrot diniga kiritiladigan boshqa xalqlar bu dinga yaqinlashtirilmaydigan begonalar hisoblanadigan bo'lib qoldilar. Aslida esa nasroniylikni ham yahudiylardan bo'lgan mu'min musulmonlar boshlab bergandilar. Biz Qur'on musulmonlari birinchi musulmonlar emasmiz. Aksincha, yer tarixida oxirgi qiyomat oldi musulmonlarmiz. Bizdan oldin Injil musulmonlari o'tganlar. Ularning misoli Qur'onda kelgan ashabul Ukhdud xalqi va ashabul kaf yigitlari bo'lib, ular Iso alayhisalomning ummatlaridan bo'lgan buzilmagan Injil musulmonlaridirlar. Bulardan oldinroq Tavrot musulmonlari o'tganlar. Ularning ham misoli Qur'onda kelgan. Tolut va askarlari buzilmagan Tavrot musulmonlari bo'ladilar. Undan ham ilgari Ibrohim, Nuh va Odam alayhimussalomlarning o'zlarigacha o'tgan jamiki payg'ambarlarning ummatlari mu'min musulmonlardirlar. Ular bilan biz oxir zamon Qur'on mu'minlari hammamiz birgalikda bir musulmon millatmiz. Yer yuzida boshdan oxirigacha yashab o'tadigan jamuljam bashariyatning Allohga bo'ysunuvchi qismidirmiz. Alhamdulillah. Suhbatimizning shu joyida bugungi sayyohnislarga aloqador bo'lgan nihoyatda muhim nuqtaga yetib keldik. Gap shundaki, hozirgi yahudiylar ajdodlarining buyukligini qo'msaydilar, orzu qiladilar va o'zlarini afzallikda, boshqa xalqlardan ustunlikda ularning vorislari hisoblaydilar u, lekin o'zlari ularning tavhid dinlarida emaslar. Holbuki u ulug'lar Bani Isroil qavmi bo'lganliklari uchun emas, balki Allohga itoatkorliklari, ya'ni musulmonliklari bilan afzal bo'lishgandi. Hozirgilar oldingilardek buyuk bo'lishni xohlashadi-yu, ammo ulardek musulmon bo'lishni xohlashmaydi. Bashariyat uchun so'nggi ilohiy dasturul amal Qur'on nozil bo'lgunga qadar Bani Isroildan Tavrot va Injil kitoblariga iymon keltirib, ularga amal qilib o'tganlar musulmonlar, bunday qilmaganlar kofirlar bo'lib o'tgan bo'lsalar, Qur'on kelgach, yahudiylardan bu kitobga ham iymon keltirib, endi Qur'on shariati bo'yicha yashaganlari mu'min musulmonlar bo'lurlar. Bani Isroildan Qur'on musulmonlari bo'ladiganlari juda oz bo'lishini Alloh oyat bilan xabar berganini keltirgandik. Ammo Bani Isroil bir qavm sifatida Qur'onni rad etdimi? Endi bu qavm boyagi ozchiliklari istisno holda yoppasiga kofir qavmga aylandi. Shuning uchun Qur'on kelgandan keyin Yahud, Yahudiylar deyilganda Alloh va rasuliga dushman bo'lib olgan ommatan shu ashaddiy kofirlar tushuniladigan bo'lib qoldi. Xo'sh, endi kufrga yu har razilliklarga botib ketgan shu yahudiylarga ham bir najot yo'li bormi? Ha, bor. Alloh benihoya mushfiq zat kafir yahudilerge tüşecek ağır cezanı aytib turib, ularning jazosi ustlariga tushajak Allohning, farishtalarning va barcha odamlarning la'natidir. Ular azoblari yengillatilmagan holda do'zaxda abadiy qoluvchilardir va ularga bu azob biror lahza kechiktirilmaydi. Oli Imron surasi 87-88 oyatlar deb turib, orqasidan keyingi oyatda shundaylarga ham najot yo'lini qoldirib ko'rsatib qo'ygandir. Magar shundan, ya'ni kufrlardan keyin tavba qilib, o'zlarini o'nglasalar, Alloh gunohlarini mag'firat qilur. Chunki Alloh mag'firat qiluvchi mehribondir. Oli Imron surasi 89-oyat. Bani Isroil gunohlariga tavba qilib, o'zlarini o'nglashlari zarur ekan. Endi bular qo'msayotgan hammadan ham afzalli bo'lish masalasiga kelsak, buning da yo'lini Alloh mehribon zot ularga ko'rsatib qo'yibdir. Ey bani Isroil, sizlarga inom qilgan ne'matimni eslang va menga bergan va'da ahdga vafo qiling ya'ni mening nozil qilgan kitoblarimga va barcha payg'ambarlarimga iymon keltiringiz hamda buyurgan shariatimga amal qilingiz baqara surasi 40-oyatdan xo'sh bani isroilning Allohga bergan va'dasi ahdi nima bo'lgan ekan? Allohning nozil qiladigan hamma kitoblariga, ya'ni Qur'onga ham va barcha payg'ambarlariga, demakki, eng so'nggilari Muhammad sollallohu alayhi va sallamga da iymon keltirishga hamda Allohning hozirgi buyurgan shariati, Qur'on shariatiga amal qilishga va'da ahd bergan ekan. Bani Isroil shu buyuk va'dasiga vafo qilsa, shunda men ham o'z ahdimga vafo qilaman. Ya'ni sizlarga bu dunyoda o'z fazl va marhamatimni ko'rsataman, oxiratda najot ato qilaman va mendangina qo'rqinglar. Baqara surasi shu 40-oyatning davomida. Ana Bani Isroilning Allohga bergan ahdiga vafo qilishi muqobilida Rob Taolo ham ularga bergan Rabboniy ahdiga vafo qilarkan, Allohning Bani Isroilga bergan ahdi nima edi? Ularni bu dunyoda afzal, obro'li musulmon xalq qilishi va yana oxiratda najot berib, jannatlariga kiritishi edi. Buning uchun Bani Isroildan ozgina narsa, faqat vafodorlik lozim edi-yu xolos. Demak, Bugungi yahudiylar ham faqat va faqat musulmon bo'lishadi-yu, ana keyin o'tgan musulmon Bani Isroildek afzal bo'la olishadi-yu xolos. Ammo ular oxir zamon barhaq rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan va u zotga nozil bo'lgan so'nggi ilohiy dasturul amal Qur'oni Karimdan takabburlarcha yuz o'girdilar. Bani Isroil uchun so'nggi payg'ambar go'yoki hanuz kelmagan bo'lib, ular hamono uni kutmoqdalar. Yahudlarning nauzu billah oxir zamon qo'shtirnoq ichida payg'ambari ularga keluvchidir. Rostgo'ylarning rostgo'yi Muhammad alayhisalomni qabul qilmaganlar kazzoblarning kazzobi Dajjol la'inni qabul qilishga tayyor bo'lib qoldilar. Yahudlar o'zlarini yaratgan Allohga qulliklarini bajo keltirish yo'llariga intilish o'rniga bu la'natlangan o'tkinchi ser mashaqqat va badbo'y dunyoga hukmronlikka yetishish yo'llarini chizib, o'zlarining xabis bitiklarini tuzdilar. Islomni qabul qilib musulmon bo'lish o'rniga buyuk yahudchilikni o'rnatuvchi sayyuhnistlar bo'ldilar. Ularga keluvchi Dajjal yahudiylarning o'zlariga mos bo'lib, keyin abadiy azoblarga ketishini bilsa-da, bu foniy dunyoda 40 kungina bo'lsa ham hokim bo'lishga oshiqib keluvchidir. Sayyuhnistlar o'z yahud qavmlarini Dajjalning qavmi bo'lishga tayyorlayotgan razil toifadirlar. sayyuhnizmning nopok ma'no mohiyati mana shudir. Alloh biz ummati Muhammadiy sallallohu alayhi va sallamni ularni ustidan g'olib qilsin. Allohning o'zi yahud va nasoroga kifoya qilsin. Va jazakumullohu khayron. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz quroldosh birodarlarim. shaytonni qilding qo'y hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron isroil ey isroil shaytonni qilding qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron yomsan sen bunchalar bevafosan Qaytar dunyo qissalari ke ham jafosan Dunyomsan dunyosan bunchalar Bir Arabiyning farzandlari turmay birin-ketin vafot etdi. Keksaygan paytida Allah unga o'g'il ato etdi. Jafosan Arabiy yolg'iz farzandiga mehr ko'rsatib, unga g'amxo'rlik qildi. U o'z farzandini Sabodan ham qizg'anar edi. U mohir ovchi edi. Lekin johilligi sabab o'z volidasiga oq bo'la yozgan edi. Uning keksa onasi bo'lib, uning keksaligi, ahvoli og'irligi uni bu yo'ldan o'sha onasiga oq bo'lishlikdan qaytara olmadi. Kunlarning birida u ayoliga dedi: Onamdan zerikdim. Meni odamlar orasida hijolat qilyapti. Shuning uchun ertaga onamni uyda qoldirib, o'zimiz boshqa joyga ko'chib ketishni o'ylayapman. Onam vafot etguncha o'sha yoqlarda bo'lib turamiz. Uni deb ko'p narsalardan ayrildim. Unga xizmat qilaman deb ko'p mashaqqat chekdim, dedi. bu so'zlarni eshitgan ayol erining naqadar pastkash ekanligini angladi. Lekin ko'chib ketish fikriga qo'shildi. U bunga rozi bo'lishlik bilan kutilmagan bir yo'l bilan erini bu ishdan qaytarmoqchi edi. Ayolning oqila ekanligi va erining onasi, qaynonasi ularning o'g'lini yaxshi ko'rishi rejasi amalga oshishiga yordam berdi. Safar vaqti yetgach, eri uloviga o'tirib karvon oldiga o'tib, ularga yo'l ko'rsatib ketdi. U ketar chog'ida ayoliga onasini uyiga tashlab ketishni ta'kidlagan edi. Ayol qaynonasi bilan o'zining 4 yoshli o'g'lini ham tashladi. Yo'lda ketayotgan er bir joyda to'xtab, ayolidan o'g'lini chaqirishini so'radi. Shunda ayoli o'g'limizni onangizning oldiga tashlab keldim. Chunki bu kabi farzandlar tarbiyalanmasligi zarurdir. Siz onangizni yolg'iz o'zini sahroga tashlaganingizdek, o'g'lingiz ham ulg'aygach xuddi shu ishni qilur. Siz kabi u ham o'z onasini meni tark etar. Shuning uchun u mendan qutulgunicha men undan qutulishni afzal ko'rdim, dedi. Bu so'zlarni eshitgan erning qalbi uyg'ondi. Uloviga minib, onasining oldiga qaytdi va onasining atrofida bir bo'ri uning 4 yoshli go'dak farzandiga hamla qilmoqchi ekanini, onasi esa bolani bag'riga quchib olib, bo'rini tosh otib haydayotganini ko'rdi. Bo'ri uni ko'rib qochdi. Onasi uning bolasiga qanday mehribon ekanligini ko'rgan farzand kechirim so'radi va onasiga munosib farzand bo'lishga ahd qildi. Bu insonni gunohdan qaytarishga uning ayoli sababchi bo'ldi. Zero solih ayol ikki dunyo saodatidir. Bir muddatli lazzating shunga shuncha xizmating besh kunlikdir izzating kimlarga mahliyosan dunyomsan dunyosan dunyosan dunyosan Bunçeler bivafa sen Dünya mı sen, dünya sen Mahbub ki hem cefa sen Dünya mı sen, dünya sen Bunçeler bivafa sen Dünya mı sen, dünya sen Mahbub ki hem jafosin aka anchadan buyon jundulloh xazinasiga murojaat qilmay qo'ydik shekilli inshaalloh hammasi navbat bilan bo'lyapti-da Tarix niyoz qalamim siyoh bilan qon bilan quvonchlar u alamim muhim jarayon bilan tarix niyoz qalamim siyoh bilan qon bilan quvonchlar u alamim mana bu safar ajoyib bir dars bor ekan ustoz Abu Musab Suriyni taniysizmi Xo'p, eshitganman ana o'sha kishi harakatimiz Afg'onistondalik paytda jamoatimizga darslar bergan ekanlar ko'kda mag'rur kezarlar qalamdan xavf sezarlar sen yozmasang yozarlar seni qora nom bilan aziz mujohid birodarlar shayx abu musab suriy bilan 4 ta dars o'tkazildi bugun 5 chi uchrashuv va 4 ta darsning mavzusi bu yerda o'sha ishtirok etganlarga ma'lum o'tgan darsda aytilgan ediki savollar yig'ib berilsa va arab tiliga tarjima qilib shayxga topshirilsa bugungi dars asosiy mavzusi savollarga javob bo'ladi hozir birinchi savolni yozdik bir birodarimiz bergan edi ya'ni savol shunday ediki afg'on muhojirlari sovet ittifoqining qo'shinlari bostirib kirgandan keyin pokistonga hijrat qildilar va ular hijrat qilgan vaqtlarida dinlari bitta edi qiblalari bitta edi mazhablari ham bitta edi lekin dushmanlar ularni bir necha guruhlarga asosan 8 ta katta guruhga bo'lib tashlashga muvaffaq bo'ldi buning asosiy sababi nima qanday qilib qaysi tariqada dushman muvaffaq bo'ldi bunday bo'lishga deb birinchi savol berilgan hozir shayxdan shu birinchi savolga javob berishini so'raymiz طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طيب بالنسبة للكورس المقبل إن شاء الله إن استمرنا سيكون طويل أنا تفكرت في مواضيع كثيرة جدا حسب أهميتها ماذا يهم الأخوة يعني حسب حركتكم فوجدت بعد التفكير أن نبدأ بسلسلة من الدروس عن آداب لاحتياجكم لأن الحركة نشأت من قريب ويدخل فيها ناس ما كانوا في حركة ولا تربوا في حركة ولم يتعودوا نظام نظام الجندية ونظام نظام العمل الحركي ولأننا نأمل إن شاء الله تعالى أن يكون منكم أمراء للجهاد وللمسلمين في المستقبل فوجدت أن أفضل كورس أعمله لكم هو بعنوان آداب وأخلاق وسلوك القائد والجندي في الحركة الإسلامية يعني كيف نعد القائد وما هي أخلاق القائد وأخلاق الأمير وشروطه وما يلزمه أي أمير من الأمير الأعلى إلى أمير مستودع ولا أمير مخزن ولا أمير مطبخ ولا أمير مجموعة ما هي الأخلاق اللي يجب أن يتحلى بها الأمير وشروطه وواجباته وكيف نعد الأمراء الأمر الثاني كيف ما هو المطلوب ما هي أخلاق الجندي وكيف يكون الإنسان جندي في سبيل الله وما هي الأخلاق والسلوك المطلوب من الجندي في سبيل الله فوجدت أبحاث كثيرة ومراجع وكتب كثيرة إن شاء الله نعد منها كورس ممكن يأخذ معنا 10 أو 20 درس ولكن في نهايته إن شاء الله تعالى نكون وضعنا أساس تستفيدون منه ونأخذه باللغة العربية أيضا تستفيد منه الحركات لأني إلى الآن ما أعلم أن في الحركات الجهادية كلها وفي المكتبة الجهادية بحث بهذا العنوان ليس هناك بحث متخصص في طريقة تخريج القادة وطريقة آداب الجندي حتى يتدرب عليها الناس ولذلك نرى ما نرى في المعسكرات وفي التجمعات لأنه ليس هناك منهج فإن شاء الله تعالى بعد الإجابة على هذه الدروس سنبدأ بمقدمات الكورس القادم mana shu harakatga taalluqli bir kurs ochishga harakat qilamiz deyaptilar chunki harakat va bu harakatga bu harakatni tarbiyasini ko'rmagan bu harakatni bilmagan odamlar kirib qo'shila boshladi va bu harakatdagi ichki nizomni tushunmaydigan yoki o'zaro muomalani tushunmaydigan kishilar qo'shila boshladi. Shuning uchun bu harakatga taalluqli bo'lgan dars kurs ochishga harakat qilamiz deyapti. 10 yoki 20 ta darsni o'z ichiga olgan bo'lishi mumkin. Ya'ni amirlar yoki mas'ullar, ya'ni katta amirdan tortib boshqa har bir ishni sohani mas'ullariga ularning odobi, ularning yo'li, axloqi qanday bo'lishi kerak va ularning qo'l ostidagilar bilan bo'ladigan muomalasi yoki qo'l ostidagilarning ular bilan bo'ladigan muomalasi umuman qo'mondon va uning qo'l ostidagilarning bir-biriga odob muomalalari haqida darslar o'tkazishga harakat qilamiz. Shoyat harakat ichidan kelajakda yaxshi natijalar, ya'ni chiqib kelishiga bir hissa qo'shilsa yoki katta-katta o'sha harakatning ichidan shaxsiyatlar yetishib chiqishiga hissa qo'shilsa va bu darsda men hozir mana shu kelajakda o'tiladigan kurs ya'ni 10 yoki 20 ta darsni o'rganadigan oladigan kurs hali bu yerdagi birorta jihodiy jamoada mana shunga alohida bahs qilib yuritilgan dars yuritilganini bilmayman deyapti shuning uchun buni arab tilida o'tkazilgan darslarini olamizda alohida qolamizda to'plab qo'yamiz shoyat boshqa harakatlarga ham bu foydali bo'lsa deyaptilar طيب نبدأ بالأسئلة إن شاء الله السؤال المهاجرون الأفغان خرجوا من أفغانستان وهم جماعة واحدة ودينهم واحد مذهبهم واحد كيف أصبحوا سبعة أحزاب رئيسية وعشرين حزب فرعي وخمسمائة كومندان متناحر فيما بينهم طويل طيب ترجم <coughs> نعم birinchi savol shunday bo'lganki afg'on muhojirlari pokistonga hijrat qildilar vaqtiki o'sha kommunistlar kirib kelgandan keyin dinlari bitta edi mazhablari bitta edi qiblalari bitta edi dushman qaysi yo'l bilan ularni bo'lib tashlashga muvaffaq bo'ldi javob shunday har bir harakat yoki jamoalarning bo'linib ketishini ichki va tashqi sabablari bor. Mana buni hozir aytib o'tamiz, kelajakda shu narsalar sodir bo'lmasligi uchun. Birinchi ichki sabablari bor edi. Afg'onistonda jihad boshlanishdan oldin yoki jihad boshlanadigan vaqtni o'zida ham ba'zi e, yani tanzimlar, ba'zi guruhlar bor edi bir-biridan ajralgan holatda. Xususan Afg'onistondagi asosiy xalq ergashadigan yo'l bu islomiy taqlidiy harakatlar, ya'ni ustozdan shogirdga, shogirddan shogirdlarga o'tadigan harakat bor edi. Ya'ni bu o'sha eskidan bo'lib kelayotgan madrasalar usuli, ustozdan shogird chiqadi, o'sha shogirddan bir nechta shogirdlar chiqib, katta bir maktabga aylanib ketadi. Mana bu yo'l bor edi. Va bu yo'lda asosiy ikkita guruh bor edi. Bittasi o'sha Devbandiy silsilasi Hanafi mazhabdagi Devbandiy ulamolar va shogirdlar silsilasi bu ilmiy o'sha Hanafiy yo'ldagi kishilar edi. Ikkinchisi har xil sufiylik tariqatlaridagi kishilar edi. Bunların hammasini taqlidiy, ya'ni o'sha ustozdan shogirdga o'tadigan klassik islomiy harakat tashkil etadi. Ikkinchisi vaqtiki ba'zi talib ilmlar Saudiya, Misr va boshqa islomiy olamning memleketlerine borib ilm oldilar va u joydagi islomiy harakatlardan ta'sirlandilar. Ixvonul Muslimin, Hizbut Tahrir salafiya va boshqa guruhlardan ta'sirlanib o'shalarning fikrlarini ko'tarib keldilar va Pokiston Afg'onistondagi o'zlarining islomiy jamoalarga kirganda bu fikrlarni tarqatdilar. Ya'ni o'sha boshqa islomdagi harakatlarning fikrlarini olib tarqatdilar va ularga ham ergashuvchilar topildi. Asosan bu Kabulda o'sha universitetda, islomiy universitetda bir jamiyat tuzildi. Islomiy jamiyat deb nomlandi, jamiyat islomiy deb. Buni asosiy fikri Misrdagi Ikhwanul Musliminning fikri edi. Misrdagi al Musliminning fikri edi. Va mana bu guruh ham ikkiga mana shu jamiyat islomiy ham ikkiga bo'lingan edi. Buni sababi o'sha islomiy olamdagi boshqa joylardagi al Musliminning boshiga kelgan ish bularga ham kelgan edi. Ya'ni bir guruh aytar ediki, biz hozir o'sha davlat tepasiga kelgan kommunist hukmdorlar namoz o'qigani uchun, ba'zi ibodatlarni qilgani uchun bularga jang qila olmaymiz deyshardi. Bularni musulmon hisoblashardi-da. De, bularga jang qilmaymiz fitna bo'lmasin musulmonlarning qoni to'kilmasin deb faqat da'vat ilm va boshqa da'vatning turlari bilan cheklanishardi bularning boshida burxoniddin rabboniy turadi edi va shu jamiyatdan yana bir guruh ajralib chiqdi xuddi boshqa joylarda bo'lganidek bular qattiq qiziqqon qoni qaynoq yoshlardan iborat edi bularga gulbiddin hikmatyor boshchilik qilardi bular qurolli jihod qilishni qurolli jang qilishni ko'tarib chiqdi va gulbiddin hikmatyor Pokistonga borib, Pokistonda hop Ali Buttoni o'ziga asoschi yoki rahnoma qilib oldi. Asosan bu jamiyat islomiyning vujudga keltirgan odam Abdulhamid Niyoziy degan kishi bo'lib, bu kishining vafotidan keyin bu jamiyat ana shu ikkita rahbar qo'l ostida bittasi jihodni hozir ma'qul ko'rmadi, ikkinchisi qattiq buni xohlab chiqdi-da, ana shu ikkiga bo'lindi. Ya'ni bu Afg'onistonning ichida bu aslan nima edi? Bor edi. Nima asl? Tayyib. الحركة الإسلامية التقليدية ك- قلت كانت في معزل عن الجهاد في أفغانستان الحركة الإسلامية الفكرية Hop, taqlidiy, ya'ni ustozdan shogirdga o'tadigan madrasa shu vaqtgacha jim turib kelayotgan edi va Pokistondan ham ta'sirlangan emas edi. Ya'ni rahbar o'zlaridan bo'lgani uchun va ba'zi namoz, ba'zi ibodatlar qilgani uchun hali jihad qilish kerakligini aytmas edi, jim turar edi. Faqat islomiy jamiyat Burxoniddin Rabboniy va Hikmatyor Rabboniy da'vat bilan hikmatyor qurolli jihod bilan boshlashni niyat qilgan edi va Logarda birinchi jihod uchqunlari o'sha 75-yillardayoq boshlangan edi. Lekin bu juda kichik suratda edi, oldingi darslarda aytilgandek. Shundan keyin ya'ni bu hozir Afg'oniston muhojirlarini ikki bir necha guruhlarga bo'linganining ichki sabablari. Gulbiddin Hikmatyor bir qancha jihodiy amaliyotlarni boshlab ko'rdi, lekin kuchi yetmadi. Shundan keyin Pokistonga hijrat qildi va Pokistonda ya'ni o'sha o'ziga yordam beradigan odamlarni topdi. Keyinchalik 1979-yilgacha Burxoniddin Rabboniy Afg'oniston ichkarisida da'vat bilan harakat qildi. 79-yilda Sovet ittifoq qo'shinlari bevosita bostirib kirgandan keyin u ham Pokistonga hijrat qildi va u ham jihad yo'lini tanlashga majbur bo'ldi va qolgan o'sha ustozdan shogirdga o'tadigan maktablar, madrasalar, bu taqlidiy maktablar hammasi qabilalarning rahbarlari yu ustozlari bilan Pokistonga hijrat qilib endi jihad boshlasak mumkin ekan degan qanoatga keldi. va mana shundan boshlab ichki bo'linishlar boshlandi. Buni bir qancha sabablar bordi. Birinchidan Hikmatyor Pokistonga hijrat qilgandan keyin bu yerda Islomiy Xizb nomi bilan bir partiya tuzdi va bu xizb o'sha joyda tuzilgandan keyin qanday qilib jihat boshlash kerak? Fikrlar kelishmasligi oqibatida ikkiga bo'lindi. Bittasi Yunus Xolisning islomiy hizbi deb ataldi, bittasi Gulbiddinning ikkiga bo'lindi. Jamiyat islomiy Pokistonga hijrat qildi va qabilalarning oqsoqollari va taqlidiy ulamolar maktabi ham hijrat qilib keldida bular boyagi ikkisi bilan birlashmasdan o'zlari alohida guruhlar tuzdi. Bunga Pokiston o'zining hissasini qo'shdi. Bu 3 ta guruh edi. Birinchisi Muhammad Nabiy, ikkinchisi G'iloniy, uchinchisi Mujaddidi. Ya'ni sofiylik tariqatlari yoki qabilaviy holat yoki ana shu tariqatlarning har xilligi bularni 3 ga bo'linishga olib keldi. Hammasi bo'lib 6 ta guruh vujudga keldi. Buning asosiy sababi Afg'onistonda ichkarisida o'sha ikkita guruh birinchi bor edi aytyapmiz. Ikkinchisi qabilalarning birlashmaganligi, uchinchisi o'sha sofiylik yo'llarining juda ko'p bo'lganligi, to'rtinchisi ana shu Pokiston va Saudiya hukumatining Amerika foydasiga katta rol o'ynab berganligi. Saudiya va Pokiston Amerikani ikkita oyoq kiyimi bo'lib O'rta Osiyo Xuroson mintaqasida Amerika bu ikki oyoq kiyimi bilan musulmonlarning ustidan yurib o'zining foydasini amalga oshiradi. Yo unisi bilan, yo bunisi bilan deyapti. Ana shu ikkalasi ham mana bu hijrat qilgan muhojirlarning guruhlarga bo'linishda o'zlariga xos rol o'ynadi Amerikaning buyrug'i bilan. Birinchidan deyapti, asosiy Afg'onistonni kirdi chiqdisi oldingi darsda aytilgandek Pokiston orqali edi. Shuning uchun Pokiston bu yerda ana shu guruhlarni shakllantirishda muhim rol o'ynagan bo'lsa, ikkinchi asosiy kuch saudiya edi chunki musulmonlarning asosiy harami va asosiy boyligi neft va boshqa boyliklar Saudiyada joylashgan edi. Ham dinni, ham dunyoni egallab olgan bu hukumat bilan, demak, e, Amerika bu muhojirlarni guruhlarga bo'lishda foydalandi. Keyin Hindiston aralashdi. E, Eron aralashdi bevosita chegara qo'shni manfaatlari bor va hattoki Xitoy aralashdi. Chunki Hatto o'sha Afg'onistonning shimolida Forsiy kommunistlardan Xitoy kommunistlarining fikriga ergashadigan guruhlar tuzishga muvaffaq bo'ldi. Ya'ni bu, ya'ni tashqi e, sabablar, guruhlar bo'lishda asosiy ichki sabablar demak yuqorida aytildi. Mana shunday qilib Afg'oniston muhojirlari asosiy katta birinchi 6 guruhga bo'lindi o'sha hijrat boshida. Tayyib. المهاجرون الأفغان تقريبا توزيعهم حول الدول التي تجاور أفغانستان كان له أثر في الفرقة التي حصلت في أفغانستان هاجر إلى أفغانستان إلى باكستان تقريبا 4 مليون إلى إيران مليون ونصف إلى السعودية والخليج 150 ألف إلى أوروبا حوالي 50 موضوعنا خيطة مخمكة أستراليا طب دقات قلب تبدأ من الإحصاء هذا مهاجرين <clears throat> أفغانستان ga qo'shni bo'lgan davlatlar va dunyodagi katta davlatlar o'rtasida bu hijratga chiqqan muhojirlarni o'zlarini manfaatlariga ishlatish uchun qurol qilib olish avj oldi. Afg'onistondan hijratga chiqqan muhojirlar asosan 4 million kishi Pokistonga chiqdi, 1.5 million kishi Eronga, 150 ming kishi Saudiya va Fors ko'rfazidagi arab davlatlariga, 50 ming kishi Yevropaga va taqriban 10 ming kishi undan oshiqroq Amerika, Janubiy Shimoliy Amerika va Avstraliyaga hijratga chiqqan edi. Mana shu yerga chiqqan kuchlardan Afg'onistonga qo'shni bo'lgan davlatlar va dunyodagi katta o'sha SSR va uning ittifoqchilari ziddiyat turgan davlatlar o'zlarining manfaatlari yo'lda foydalanishga harakat qildilar va o'sha guruhlashish tabiiy avj oldi. Har bir davlat o'ziga guruhlarni bo'ysundirish harakat asosan bu yerda ana shu katta davlatlar, Amerika itoatida davlatlar va Pokiston, Saudiya juda katta rol o'ynadi. Ya'ni ular <clears throat> Mana bu guruhlar orasidan o'zlariga nima bo'lgan odamlarni, itoatga bo'lgan qo'mondonlarni yoki guruh boshliqlarini hujjatga keltirish uchun shunchalik ko'p harakat qildilarki, agar Amerika BMT orqali Birlashgan Millatlar Tashkiloti orqali aralashmaganda Afg'onistonda 7 ta emas, balki 70 dan oshiq guruh hujjatga kelishi mumkin edi. Amerika qaradiki, hamma o'zini manfaati uchun pul beryapti, qurol beryapti. Afg'onistonni boshqarib bo'lmaydi SSRga qarshi. Shuning uchun BMT orqali shart qo'ydiki, Afg'onistonda 7 ta guruh bo'ladi, boshqa bo'lmaydi. deb qattiq shartda turib oldida 7 ta guruh tuzildi asosiy 7 ta guruh qanaqa bo'ldi olamdagi islom ummatining qattiq siquv bilan va xususan ixvonul musliminning talabi bilan 6 ta boyagi guruh boshliqlari mujaddidiy g'ilyoniy muhammad nabiy yunus xolis gulbiddin hikmatyor va rabboniy oltalasini kabaga olib kelindi kabani ichiga olib kirildi va aytildiki Allohning nomini o'rtaga qo'yib qasam ichasizlarda birlashasizlar, ustilaringizga bitta odam amir bo'ladi dedi. Bularning oltalasini qalbida olti xil fikr shunga kelishdilarki, mayli, shunday bir odamni boshqalamizki, uni na bir himoya qiladigan qabilasi yo'q, na bir e, askari yo'q, shu qo'g'ircha qilib qo'yamiz deb fikr bilan Ka'bada qasam ichishdi. Alloh nomiga qasam ichib, Sayyof, Abdurrobbur Rasul Sayyof degan katta bir olimni o'zlariga amir qilishdi. Na himoya qiladigan qabilasi yo'q, na askari yo'q. Ya'ni bu nomigagina bir nima edi, ittifoq edi. Saudiya aytdiki, agar shu odamni bosh qilsanglar yordam beraman va hokazo. Mana shuni bilan qasam ichib shu odamni amir qilindi. Va bu odam endi Xo'p, Afg'oniston mujohidlarining islomiy birligi degan partiya tuzildi. Boyagi 6 talasini o'zining ichiga olgan bitta partiya tuzildi, lekin bu aslan 7-partiya edi. Qanday qilib? Bu odam endi amir bo'lgandan keyin qaradiki, na askari yo'q, na puli yo'q, na qabilasi yo'q, Saudiyadan talab qildiki, endi sen yordam berasan deb. Saudiya ozginagina o'sha mo'tar va boshqa narsa sotib olishni o'ziga kichik-kichik arzimas narsalarni o'ziga 12 million dollar berdi birinchi berganida. Bu odam katta bir aqlli odam edi, professor edi, ko'rdik 12 million dollar. Demak, bu urushdan katta bir tijorat olish mumkin. 12 million dollarni olib, oltalar rahbarni yig'dida, qasam ichasizlarda bitta partiya bo'lasizlar dedi. Bular qasam ichdi-yu Kabadan chiqqandan keyin aytishdiki, biz har kim o'z ixtiyorida bu partiyani tanamaymiz. Bu Afg'oniston mujohidlarining islomiy ittihodi birligini tan olmaymiz dedi. Bu odam yo'q dedi, tan olasizlar. Tan olmaymiz. 6 kishi 6 tarafga ketdi, bu odam 7-chi bo'lib qoldi. Puli bor 12 million dollar. Bu kishi alohida partiya tuzib odam ola boshladi. Va bu birlashish 7 partiya bo'lib qaytib keldi. Boshqa hech narsa bo'lgani yo'q. Va bu odam sayyoh bu odamga Saudiya o'zining ta'sirini o'tkazdi, o'zining fikrlarini, aqidasini tabanniy qildirdi. Ikhvonul muslimin Hikmatyor, Yunus Xolis va Burxondir Rabboniyga o'zining fikrlarini tabanniy qildirdi va qolgan 3 ta rahbarga Devbandiy silsilasi o'zining fikrlarini tabanniy da o'rtada katta kelishmovchilik boshlandi. Va Saudiya o'zining ta'sirini, aqidasini, salafiy aqidasini Konardagi musulmonlarga o'tkazdi. Ihmonul muslimin boshqalarga o'tkazdi, o'rtada katta kurashlar boshlandi. Qabilaviy kelishmovchilik, mana bu kelishmovchiliklar Bu yoqda Eron qaradiki, o'zini manfaati bor Afg'onistonda, Eronning odami yo'q, Eron Nusrat Nasrullah Nasrullah Mansur degan odamni olib kelib Eronda markaz ochdi. Bunga alohida bir guruh tashkil bo'ldi. Shundan keyin katta-katta dunyodagi jamoalar, u xristian jamoalar, yahudi jamoalari va boshqa jamoalar katta-katta pullar evaziga qo'mondonlarni sotib ola boshladi. Har bir harakatning ichidagi qo'mondonlarni. Va bir necha yuz tashkilotlar Afg'onistonga yopirilib keldi. Xususan 123 ta xristian jamoalari, tashkilotlari 22 ta Saudiya tashkilot va boshqa tashkilotlar Afg'onistonga o'rnashib, har bir guruhni o'ziga bo'lib ola boshladi. Ya'ni katta bir dahshatli bir burilish vujudga keldi. Ya'ni buzilish vujudga keldi. Mana shu tariqa. Nimasi طيب الآن حتى نستفيد من السؤال وإن كان ما سأل حتى لا تحصل فرقة مقبلة في الجهاد في وسط آسيا هناك توصيات مستفيدين منها مما حصل في أفغانستان النقطة الأولى يجب عدم هجرة القيادات الجهادية إلى دول لها مصلحة في التقسيم آه. الدول التي سيكون لها مصلحة في تقسيم الجهاد في وسط آسيا القادمة هي السعودية وإيران وتركيا بدل باكستان باكستان بعيدة هذه الوصية الأولى endi o'rta osiyo jumhuriyatlaridan kelgan islomiy harakatlar jihodiy harakatlarda kelajakda xuddi mana shu ajralish va o'chga kelmasligi uchun ba'zi muhim nuqta bor o'rta osiyoda asosan yer yuzidagi davlatlarning bir qanchalarini bugun foydalari bor o'sha joydan foyda olish uchun mujohidlardan foydalanishga harakat qilishadi xususan mana shu narsani e'tiborga olib islomiy jihodiy harakat rahbarlari ana shu o'rta osiyoda manfaati bor davlatlarga chiqib yashashligi ana shu natijalarga olib kelishi mumkin shundan ehtiyot bo'lish kerak xususan o'rta osiyoda saudiyaning maslahati bor o'zida Makka va Madinaning borligi, katta boylikning borligi e'tibori bilan Eronning foydasi bor, qo'shni degan e'tibori bilan va Turkiyaning millatchilik e'tibori bilan O'rta Osiyoda katta manfaatlari bor yashirinayotgan. Ana shu 3 ta katta davlat, ana shu 3 ta davlat O'rta Osiyodan kelgan mujohidlardan o'zini maqsadi yo'lda foydalanishga harakat qiladi. Shuning uchun O'rta Osiyodan kelgan islomiy harakatlarning rahbarlari yoki harakatning rahbarlari yetakchilikda turgan shaxslarni o'sha davlatlarga borib yashashligi ana shularning tuzog'iga tushib qolishiga sabab bo'lishi ehtimoli bor. ضمن هذه الدول الثلاثة أخطر دولة على أي حركة جهاد ممكن تحصل في العالم أو أي حركة للمسلمين تحصل في العالم هي السعودية نتيجة النفوذ المالي القوي جدا ونتيجة النفوذ الأمريكي المباشر على السعودية ونتيجة قداسة الحرم والمسلمين عند السعودية عند المسلمين فيجب منع التدخل السعودي عن طريق المنظمات والإغاثة والهلال الأحمر يجب أن لا يكون لها تواجد في أي أرض محررة تحصل في وسط آسيا مطلقا نعم نعم مالاشوشت دولات إيران سعودية وتركيا نين Uchalasining O'rtosiyodagi harakatlarga yoki davlatga eng xatarlisi Saudiya. Chunki uning Makkasi bor, Madinasi bor, qo'lida juda katta mablag'i bor. Mana shu mablag'idan ana shu harakatlarni o'zini foydasiga sotib olishga yoki foydalanishga harakat qiladi. Xususan, agar O'rta Osiyo jumhuriyatlari fath bo'lib qolsa, mana shu hukumatning O'rta Osiyo ishlariga aralashishiga yo'l qo'ymaslik kerak iloji boricha. Chunki bu hukumatning O'rta Osiyo jumhuriyatiga tashkilotlari qaysidir nom bilan kirib kelishi o'sha joydagi kuchlarni, qo'mondonlarni yoki katta-katta rahbarlarni sotib olib, katta-katta guruhlar tashkil qilib o'zaro urushtirishga olib borishi mumkin. Çünkü boyligi katta, kirib borishi bilan bu ishni boshlash mumkin. Shuning uchun kelajakda mana shu oqibatdan ehtiyot bo'lish kerak. الاحتياط الثالث يجب منع المنظمات الصليبية الغربية بالدخول إلى مناطق الجهاد تحت أي مسمى تحت أي حاجة هؤلاء لو جاءوا بأي ما جاءوا فاسمهما أكبر من نف... اسمهما أكبر من نفعهما مهما جاءت هذه المنظمات بنفع للإغاثة واللاجئين والخيام لازم تأتي بالتنصير لازم تأتي بالصليبية لازم تأتي بالفرقة لازم تأتي بالجواسيس فيجب على أي قيادة مجاهدة مجرد ما تستولي على أي أراضي وتسكن فيها تخرج كل المنظمات لا يكون لها أي وجود كنشي مسلحات ديابتلار وشا مجاهدلار إيقال لغن منتقالار يا أزاد قيقن منتقالار خريستيان يا أولارغا أخشاشلارنين تشكيلاتلار هر خل نوم بلن كركي مخشب أولاد يردان تشكيلاتلار نوم بلن أنا شلارني كرغيز مسلحة حركات بولش كرك Chunki ularning kirishi bilan ana shu joyda guruhbozlik avj olishi, ana shu joyda o'zlarining da'vatlarini yoyishga harakat qilishi tabiiy hol yoki katta-katta yer yuzidagi davlatlarning razvedkasi shu orqali kirib keladi. Mana shuni man qilish lozim bo'lgan ishlardan biri. Kimlar bo'ldi qadrdon? Kimdir toldi, kimdir oldi, kim ko'tarishi bor. Ansorlarning yurtida yurib qo'lma qo'l muhojirlar baxtiyor topib to'g'ri yo'l jihoddadir baraka fazilat turqon shukr kun ketma to'yon qanoat bo'l assalomu alaykum va alaykum assalom ismim hakimullo hakimullo qancha bo'lib kelganingizga o'n kun bo'ldi o'n kun bo'ldi yaxshi yetib keldingizmi alhamdulillah yaxshi yetib keldim safarlarda qiyinchiliklar mushkulotlar safarlarda mushkulotlar bo'ldi endi o'ziga yarasha bir ollohni hikmatlari bor ekan yo'lda ozgina bir imtihonlarga uchradik mana shu hikmatlar imtihonlardan aytib bering bo'lmasa bir olloh inoyat qilib ikki ming o'n ikkinchi yil oktyabr oylarida safar qilishni boshlagandik shu tomonlarga keyin yo'lda shu pokistonni hukumat tomonidan qo'yilgan favjilar bizni tekshirdi biz uch kishi kelayotgandik bir kishi tatar ya'ni qo'lga tushib qoldinglar bitta tatar birodar bitta ansor bitta men uch kishi keyin qo'lga tushdik qo'lga tushgandan keyin bizni shu qo'lga tushgan joyimizdan boshlab ko'zimizni bog'ladi qo'limizni bog'ladi nechi kishi edilar biz ikki kishi ushlandik keyin keyin pokistonda Kohart degan joy bor ekan tafti sentr deydi ekan shu yerga olib bordi olib borib ko'z bog'langan qo'l bog'langan qo'lda bir katta kishanlar temirlik qulflar osilgan shular bilan o'tirdik faqat o'tirdik yotkizmadi ham qancha o'tirdinglar kun uxlatmadi ham hech narsa qildirmadi faqat shu so'roq so'roq qattiq so'roqlar qildi ansor birodarni ozgina urdi kaltaklar bo'ldi menga alhamdulillah bo'lmadi lekin biron marta urmadi sizni yo'q urmadi meni osti birodarni nima bilan urdi birodarni shu bir o'zini maxsus narsasi bor ekan rezinkaga o'xshagan katta bo'lar ekan bu yoqda ishlaydigan sopi bo'lar ekan Rezinkaning qalinligi ham bir 25-30 sm bor qattiq material qattiq shu bilan orqangizga urar ekan belingizga qo'lingizni osar ekan urar ekan senlar tolibsan deb mujohidsan deb ko'p urdimi ha ancha urdim uni Xo'p, sizni nima qildi meni osti lekin urmadi qattiq so'roq qildi qo'lingizdan osti qattiq so'roq qildi qanday so'roqlar qildi so'roqlar shu bo'ldi qayerdansan nimaga kelding pokistonga millating nima nima ish qilasan shunday so'roqlar sizlar nima javob berdinglar men shu ishlagani keldim dedim taskira bor edi qo'limda afg'oniy taskira shu afg'oniy taskirada qayerdan yashash joyim qayerda bo'lsa shu yerlarni aytib turdim forsini ham yaxshi bilmasdim endi alloh taolo yordam berdi alhamdulillah keyin shu yerda bir qattiq bir zulm bo'ldi odam uxlamasa qorin och bo'lsa uch kun bir kunda bir marta tashnok olib chiqadi hojatga faqat o'tirasiz bunday yonboshlasangiz ham tur deydi yonboshlatmaydi ham uxlatmaydi ham namozgacha namozga ijozat bor endi qo'lingiz baylangan ko'zingiz baylangan hech narsani ko'rmaysiz zahirga tashlagan qibla qaysi tomondaligini ham bilmaysiz namoz vaqtlarini qanday bilasiz namoz vaqtlarida azon eshitilar ekan azon eshitilar ekan ho'p qo'lingiz boylangan bo'lsa qanday o'qiysiz namoz endi eplab shu o'qiysiz ekan imo ishora qo'limda ushlab emas bunday turadi u yerda muhojirlar ham bormi u yerda odam ko'p endi bilmayman qanday odamlar bor biz ko'zimiz umuman yechilmaydi necha kungacha yechilmadi uch kun yechilmadi keyin yechildi keyin shu uchinchi kuni shu yerdan ketdik bir joyga olib keldi u yerda ham ko'z bog'langan qo'llar bog'langan holda olib ketdi ustoz yosir rahimulloh shahid bo'lgan yerga olib keldi bizni o'n kun u yerda turdik u yerda e, bitta bir xona kamera bo'lsa tashnob ham shuning ichida yotish ham shu yerda umuman ko'chaga chiqarmaydi bitta joyda yotasiz u yer ham hop qiyinlik u yerda ham so'roqlar bo'ldi ovqatlarni mazasi yo'q u yerda ham e, bir urmadi yo'q u yerda urmadi lekin so'roqlar ovqatlari qanday ovqatlari xarob yaxshi emas u yerda fidoyilar yotar ekan 3 yil 4 yildan beri Ani fidoyi bo'lib portlamay qolgan pashtun mujohidlar bor ekan shularni ko'rdik ular bilan gaplashdingizmi endi men tilni bilmaganim uchun imo ishora shu kerak gaplaryapti Ularning holati qanday Ularning holati vaziyat ham yomon bittasi bor oti mirjanon ekan yoshi 25 beshda ekan to'rt yil bo'libdi shu yerda to'rt yildan beri shu bitta joyda o'tirar ekan nerv ketgan bir ozgina gap yo bir nima bo'lsa yoqmaydi shu nervniy bo'lib qolganda bitta joyda o'tirar. endi olloh taolo shunday zot ekanki bir insonga bir imtihon berar ekan shunda shayton kelar ekanda kelib aytar ekan sizga sana sen bilan chiqqan birodarlaring yetib bordi sen qolib ketding sen ollohni yo'liga chiquvding shunday vasvasalar shunday bir har xil narsalar haligi nima deydi iymon qattiq imtihonga uchrar ekanda agar inson o'zini agar nima qilolmasa shunaqa mahalda orqaga qaytib ketib qolishi ham mumkin ekan yo bo'lmasa chiqib shayton aytadi bor hamma narsani to'liq ayt deydi ochiq ayt deydi men shunaqa shunaqaman deb aytgin deydi har xil fikrlar keladi xayolingizga keyin haligi bitta joyda o'zingiz o'tirsangiz masalan siz o'zbekcha tushunasiz yo bir tilni tushunasiz siz menga da'vat qilasiz ey uka sabr qiling alloh taoloni bir hidoyati bor bunday da'vat qilsa yo bir ko'nglingizni ko'tarsa sizga bir haligi malham bo'ladida endi pashtunlar nima deyapti siz tushunmaysiz men umuman gap tushunmayman bir bitta bir unaqa odam yo'qda bir aytadigan shunda ham rosa bir sinalar ekansizda hammasi bo'lib qancha o'tirdingiz o'sha zindonda u yerda o'n kun o'tirdik keyin uchinchi joyga olib keldi Peshavor aeroport bor ekan oldi. oldida u yerda qancha o'tirdingiz uch oy uch yarim oy o'tirdik u yerdagi holat qanday bu yerdagi holat endi ikkala joydagi holatdan ko'ra sal yaxshiroq qanday yaxshiroq bu yerda bitta misol katta xona bo'lsa shu katta xonani перегородка qilib uchga bo'lgan to'rtta kamera bo'ladi kamera lekin zak shu yaxshiligi shu mujohidlarni ichi hammasi mujohid ekan shularni ko'rib gap zulmlar bormi u yerda u yerda ham zulmlar bor urush yo'qu lekin zulm shunday zulmki masalan bitta narsadan shikoyat qilsangiz ana shu narsani naborotiga qiladida misol nonni ichidan tosh chiqyapti desangiz yana ham ko'proq tosh solib keladi hmm, ular kim shiyalarmi yoki shiyalar urdu o'sha peshevordagi qamoqxonada o'tirganingizda biron bir mujohidlar hamlasi bo'lganmidi mujohidlarni hamlasi bo'lganini biz bilmadik endi biz shunday qattiq yerda o'tiramiz bir birimizni ko'rsatmaydi hech kim hech kimni ko'rsatmaydi faqat vaqti bo'lganda bir tashnobga olib keladi tahorat olamiz yana qaytib kelamiz qulflaydi bo'ldi boshqa hech kimni ko'rmaymiz keyin bir kun shu xufton mahallada ovqat kelishi kerak edi kutib o'tirsak shu qattiq gumburlash bo'ldi biz o'tirgan joyda yonimizda gumburladida devorlar qimirladi keyin bir ikkitasi aytdiki shu fidoyi keldi fidoyi keldi biz o'zimiz gumon qildik ichkarida turib, hech narsani bilmaymiz hamma jim bo'lib qolgan zinnon shunday tinch bo'lgan pashshani uchgani eshitiladi shunday tinchda unaqa tinchlikni men hayotimda ko'rmagan. qanday bir xursand bo'ldingizmi bu holatdan endi biz shunday o'tiribmizki shu qachon takbir eshitilarkin deyapmizda ya'ni e, o'sha biz o'yladik qutqaradiganlarni kutgansizlar johillar keldi deb o'yladikda shunday bir holat bo'lgan hamma indamay o'tirib qolgan sababi shuda allohu akbar takbir eshitilsayu shu biz o'zinglar aytmadinglarmi takbir yo'q biz endi tashqaridan ovoz kutyapmizda tashqaridan qachon ovoz eshitilar ekan bitta gumburlash bo'ldi keyin o'tiribmiz o'tiribmiz shu takbir ovozi yo'qdi hamma shu yo olloh yo olloh shu mujohidlar keldimi keldimi shunday umid bilan bo'lyapti agar mujohidlar kelsa u yerda zindon qanchalik qattiq bo'lmasin uni buzib chiqib ketasizda shunday holat sher bo'lib qolasizda temiri bormi tom iloji bo'lsa tomni buzib chiqib ketasiz tomga qo'yilgan betonlarni buzib chiqib ketamiz deb turibdi shunday holatga kelib turibdi yo'q takbir ovozi eshitilmadi keyin bir ikkitasi gapirdi gapirdi yana g'ala g'ovur boshlanib ketdi ularni qarang xaterliligini shunda keyin men bu yerga kelgandan keyin bildim uni haqiqatda fidoi kelgan ekan biz o'yladik bir bir narsa portlab ketdi deb o'yladikda ular aytmadi ular aytmadi ularni xaterligini qarang ular o'zi vasvas bo'lgan haligida qo'rqib nima bo'lgan lekin xuddi hech narsa bilmagandek bizga keldi yana ovqat quyib quyib tez tez ovqat quydi chiqib ketdi keyin bir o'n besh yigirma minut o'tgandan keyin sal uzoqroqda yana bitta qattiq gumburlash bo'ldi biz yana tinchib qoldik endi eshitilardi shunday bir umid qilib shunday o'tiribmiz shu terlar chiqib ketganda tanamizdan qachon takbir ovozi eshitiladi? qachon ollohu akbar eshitilsayu harakat qilsak yo'q yana eshitilmadi keyin umid uzildi shu bilan yana ovqat ichib ovqat ichib bo'lib o'tiruvdik bir yarim soat o'tib yana ham uzoqroqdan yana bitta gumburlash bo'ldi qattiq gum deb keyin biz o'yladik shu bir bir narsalar bo'lyapti dedik lekin biz fidoyiga hech bir gumon qilmadik chunki ichkarida bilmadik agar fidoyi kelsa bir takbir ovozi eshitilishi kerak edi shunday umid qilgandik lekin bo'lmadi bu yerda mujohidlar shunday yotibdi o'sha birodarlar o'zimizni birodarlar har kuni duo qiladi aka har kuni duo qiladi yig'lab yig'lab duo qilishadi duo qilishadi endi duolarini eshitsangiz odamni yig'latadida yo olloh deydi mujohidlarga nusrat bergin deydi islomga quvvat bergin deydi zahmiylarga shifo bergin deydi har bir mujohid haqiga duo qilib chiqadi sangarlarda garim garim janglarga yetkazgin bizni biz ham seni nomingni ulug'lab sangarlarda nomingni ulug'lab shahid bo'laylik deydi shunday yig'laydi nusrat bergin deydi haligi afg'onistonni qandahor degan yerida mujohidlarni kavlab olib chiqib ketgan ekan shunday bizga ham bir shunday bir yo'llar bergin biz ham shu yerlarni ostidan bo'lsa ham chiqib ketaylik deydi keyin adnan mujohidga yordam berganingda bizga yordam bergin deb duo qiladi xullas har bir banda har bir mo'min musulmon haqiga duo qilib chiqishadi ular yig'lab yig'lab duo qiladi ular shunday bir anaqadada u yerda bir zulm joningizga zulm bo'lmaydi lekin qanday joni sal urib anaqa bo'lmaydi uchinchi joy sal xoliroq lekin haligida moralniy siqadida shu zak yerlarga qo'yadi o'zingizdan o'zingiz siqilib o'lib ketadigan haligi miyalaringiz ishlamay shu shunday bir garang holatga kelib qoladigan darajalarga olib kelib qo'yadi garanglarni ham ko'rdik shunday odamlarni ko'rdim yoshlari to'qson saksonga kirgan qari qari odamlar bor mujohidlar ularda nima gunoh zo'rg'a yuradi ular bunday tursangiz ontalib tushadi shunday qarida oyoqlari yo'q uzilib ketgan haligi nimada kastalada yuradigan hasat oyoqda yuradiganlari bor shundaylar bor shularni ham qamab qo'ygan shularni ham qo'liga kishan solib olib chiqib olib keladi bir kun shunday holat bo'ldi bir oyda o'n kunda o'n besh kunda bir kunga oftobga olib chiqib qo'yadi qo'lingiz kishanda shunda meni navbatim ekan biz bitta birodar bilan chiqdik o'tiribmiz pashtun birodar bilan keyin shu mahalla bir narsa kamchilik bo'ldi ichkaridan bir ovoz chiqdi keyin mujohidlar ko'tarilib ketdi shu ollohu akbar ollohu akbar deb baqiryapti endi bir biringizni gapingizni eshitiladi u yerda yettita kamera borda katta katta har bir kamerada to'rttadan o'toq bo'lsa to'rttadan o'toqda beshtadan odam yotadi u kamera yotgan joyingiz ham juda yam kichkina beshta odam qanday sig'arkin deysiz bir biringizni oshini eshitasiz shunday bir xonada bormi yo'q e, bu xona umuman katta bu qo'lim men qo'lim shunday qilsam qo'lim yozilmaydida anaqasiga demak shu xonada uzunasi 4 metr 4 metr manaqasiga qo'limni yozsam qo'lim bunday tekkiz yozilmaydi bundayroq bo'ladi shu yerda 5 kishi yotadi keyin takbir ovozi eshitildi endi al qitol al qitol deyapti al jihod al jihod deyapti naq mujohidlar yotadi u yerda naray takbir allohu akbar deb baqiryapti tashqarida biz o'tiribmiz kunda nariyada favjilar o'tiradi bunday avtomatlarni ushlab yurganlari bor kuzatib hech kimisi yo'qda hammasi qochib ketgan takbir ovoziga qochib ketadi men ko'rdim shuni tashqarida ko'rdim yo'q hech kim haligi avtomat ushlab o'tirgan ham o'rnidan turib ketib qolibdi u ham yo'q ancha bir besh minutcha baqirishdi shunda bir sher qoplonda ko'rsangiz shunda temirlarni ushlamosh buzib yuboraman deydi shunda qattiq bir shijoat bilan baqiradida endi asab xarob bo'lgan tugaganda sabr tugaganda bunchasi aytganda qani endi bir narsa bo'lsa buzib chiqib ketsada shunday holatga kelib qolgan u yerda to'rt yil besh yil olti yildan beri o'tirganlar bor olti yildan beri o'tirgan bitta birodarni ko'rdim aka yurishni bilmaydi ko'rsangiz o'n metr joyga yo yigirma metr joyga tashnob bo'lsa yurish esdan chiqib qolganda bir kunda to'rt mahal olib chiqsa shu yigirma metr joyga borasiz qaytib kelasiz ya'ni odam tekiz o'zini holida yuradi yuradiyu u unday yurmaydida oyoqlari bunday bunday bunday bunday bo'lib ketadi u gapirishga oson uni ko'zingizdan ko'rsangiz tasavvur qila olmaysiz yurish esdan chiqib qolgan shu holatga kelib qolganda bir joyda o'tiraverib keyin bir kattalari keldi eng kattalari favjilar degan major deb qoladi shular kirib meni bosdi bosdi qilib to'xtatdi nima qilib to'xtatdi e, bilmayman biz tashqarida o'tirgan ichkariga kirdi shu bir bir narsadan jalib bo'lgan shu jalibdan to'g'rilaymiz deb va'da berib chiqib ketdi shular kirdi farjilar bilan ikkita uchtasi lekin haligi o'tirganlar yo'q qochib ketadi sizni chiqishingizga kim sabab bo'lgan shu bir chiqishimizdan bir alloh alam ikki hafta oldin o'tiribmiz to'rtta o'toq bor deb aytdim boshida men bilan tushgan ansor allohni qudrati bilan bitta o'toqqa tushganmizda biz bir birimizdan gaplashib shunday turardi, hali gaplarni o'rgatib turardi menga u boshida kelgan mahal bitta o'toqqa o'tirdi shu o'toqdan chiqmadi meni har bir o'toqqa o'tkazib chiqdi bir oy bir oyda oxirgi o'tirganim shu ansor shu o'zim ansor bilan tushgan ansorim bilan birga o'tirdim oxirgi chiqishdan oldin o'tirgan o'tog'im shu bir kun asardan kelgan edi kirdik o'tiribmiz o'tirsak ikkita chimchiq uchib bizni kamerani ichiga kirib qoldi ikkita chimchiq uni ikkitaligini ham ko'rganimiz yo'q biz ichim chimchiq kiribdi pir pir qilib anaqa qilyapti uchyapti ya'ni ular pashtalar mirg'iy deydi ekan mirg'iy kirdi mirg'iy kirdi deb shunday dedi keyin men qarasam bitta chimchiq bitta o'toqqa borib qo'ndi keyin ikkinchi o'toqqa keldi uchinchi o'toqqa keldi to'rtinchi o'toqqa keldi shunday uchib yuribdida men bitta deb o'ylabmanda men keyin bunday qarasam nariyoqda bitta joyda bitta chimchiq qo'nib turibdi hech qayoqqa uchgani yo'q bir joyda qo'nib turibdi keyin men unga andayolga aytdim andayol dedim ikkita chimchiq kelibdi dedim yaxshilab duo qilgin dedim bu ollohni bir hikmati bo'lsa ajabmas dedim keyin ozgina turdi turgandan keyin shu nafl o'qiyotgandik chimchiqlar uchib chiqib ketibdi ikkalasi ham teng men yonimdagi pashtin birodardan so'radim qani desam chiqib ketdi ikkalasi teng chiqib ketdimi desam teng chiqib ketdi dedi endi bir umid da bu ham bir bizga men shunday bir o'zimcha ta'bir qildimki ollohni bir mo'jizasi bo'lsa ajabmas shu ikkalamiz chiqib ketsa edi yo'q ollohni qudratini ikki hafta o'tgandan keyin chiqib ketdik bizni qo'yib yubordi hozir endi xursandsiz alhamdulillah bu yo'llarga kelganimizga ancha xursandmiz oxirgi so'zim ummatga nasihatingiz so'zlaringiz e, ummatga nasihat shuki bu biz pokistonni turmasini ko'rdik aka bu yerda mujohidlar bor toliblar bor ulardan borligi uchun ham sal endaligida bo'lib turadi bu boshqa yerlarda masalan o'zbekistonda qirg'izistonda qayerda bo'lmasin musulmonlar hozir zindonda yotibdi opa singillar yotibdi mazluma mazlumlar yotibdi ularni shu iloji boricha ummat birgalikda bo'lib tezroq borib fath qilib shu yerlarni alloh nusratni qutqarmasa bo'lmaydi bu yerlarda bir biri bilan tortishib bir oddiy bir arzimagan amallar bilan ustida bir bahs yuritib unaqa narsalarni hech keragi yo'q hozir hozir faqat intilish kerak oldiga chunki kufr bizdan ko'ra ko'proq xizmat qilyapti ular kechasi ham uxlamasdan qanday qilsak bu mujohidlarni yo'qotamiz deb o'ylanyapti biz bemalol kechasi uxlab masalan kufrni itoati ular favjilar bir biriga itoat qiladi masalan kufr ular ular o'zini kattalariga itoat qiladi biz endi ularni oldida agar kattalarimizga itoat qilmasdan bir birimizga mehribon bo'lmasak unda bizni nusrat kelmaydi biz bir birimizga mehribon bo'lib kattalarga itoat qilib bitta yo'lda bitta narsani mahkam ushlab shu Alloh dinini oliy qilamiz qattiq harakat qilsak inshaalloh alloh taolo nusrat beradi inshaalloh faqat bir birimizga mehribon bo'lib bir birimizni haqqimizga duo qilib kattalarimiz haqqiga duo qilib iymonni baquvvat qilsak inshaalloh hamma narsa bo'ladi hamma mazlum mazlumalarni qutqaramiz inshaalloh alloh nusrat beradi Bu suhbatni bir necha kun oldin olgan bo'lsak, undan so'ng Nusratulloh akani ham Sangarga jo'natdik. Sangar to'g'risida bir nima demoqchimisiz Hizbulloh? Kecha Ne'matulloh aka muxobara orqali u kishi bilan gaplashib qolgan ekan demoqchi edi. Assalomu alaykum. Assalom, yaxshimisizlar? Birodarlar hammalik yaxshimi? Birodarlar hammasi yaxshi, alhamdulillah. O'zicha Sangarda charchamasdan. Alhamdulillah, shu bir yangilik bor edi shuni yetkazib qo'y yotdim. yaxshi qani eshitdinglikchi hop seshanba kuni ya'ni 12 mart shakariy bilan janata o'rtasidagi o'sha favjiylar yangi sanga qurayotgan ekan birodarlarimiz borib e, qo'llarida bir snayper quroli bor edi maqsad bir dushmanni o'ldirishda otib alloh rozi bo'lsin alloh rozi bo'lsin yani xuddi shu mintaqada e, taqriban 5 kun bir yong'in bo'ldi to'xtamasdan bilsak e, fauj o'sha mujohidlar bekinadigan joylarni o'sha o'rmonlarni yoqib yuborgan ekan e, shu shuni bir yetkazib qo'y deyotirdim e, birodarlar hammalarga salom aytishgan alloh rozi bo'lsin havo qanaqa havo u yerda havo salqin yog'ingarchiliklar bo'lib turibdi qolgani hammasi yaxshi birodarlar bo'sh vaqtda qur'on yodlashadi voleybol o'ynab turishadi radio eshitilyaptimi boryaptimi ovozi radio yaxshi tiniq keladi bu yerga yaxshi bir nima qo'yib beraylikmi bolalarni bir nimasi bo'lsa talabi bo'lsa jumaga ha jumagami hozir yaxshi bir ruscha nashida bo'lsa oramizda shu bir zabon birodarlar ham bor edi yaxshi inshaalloh harakat qilamiz hammaga salom deng salomat qaytib kelgunizcha yana xabarlar bo'lsa aloqaga chiqarsiz inshaalloh agar yana bir nimalar bo'lsa yetkazamiz yangiliklar bo'lsa birodarlar hammalarga salom aytishyapti va alaykum assalom va rahmatulloh ana endi sangardagi birodarlarimiz talablariga binoan shahid abdulhamid birodarimiz qoldirgan ruscha nashidaga Это первый мой бой, я доволен судьбой. О Аллах, будь доволен, ведь Господь ты мой. Это первый мой бой, я доволен судьбой. О Аллах, будь доволен, ведь Господь ты мой. Это первый мой бой, я доволен судьбой. О Аллах, будь доволен, ведь Господь ты мой. Четыре часа на рассвете враги Аллаха Аллаха заметили нас, Открыли огонь мы смелее, Ответным осыпили нас. Открыли огонь мы смелее, Ответным осыпили нас. Это первый мой бой, я доволен судьбой О Аллах, будь доволен, ведь Господь ты мой Это первый мой бой, я доволен судьбой О Аллах, будь доволен, ведь Господь ты мой Стали шахидами братья Среди раненых был и я. В джихаде бывает победа, потери бывают не зря. В джихаде бывает победа, потери бывают не зря. Это первый мой бой, я доволен судьбой. О Аллах, будь доволен, ведь Господь ты мой. Это первый мой бой, я доволен судьбой. О Аллах, будь доволен доволен, ведь Господь ты мой. Но будет борьба на планете между правдой и ложью всегда. За истину будем сражаться, пусть будет ислам навсегда. За истину будем сражаться, пусть будет ислам навсегда. Это первый мой бой, я доволен судьбой. О Аллах, будь доволен, ведь Господь ты мой. Это первый мой бой, я доволен судьбой. О Аллах, будь доволен, ведь Господь ты мой. Это первый мой бой, я доволен судьбой. О Аллах, будь доволен, ведь Господь ты мой. Это первый мой бой, тобой Я доволен судьбой, о Аллах, будь доволен Ведь Господь ты мой, это первый мой бой Я доволен судьбой, о Аллах, будь доволен Ведь Господь ты мой Аллах, ты прости все грехи наши нам на поле брани спокойствие дай нам, Тебе отдадим свои души мы там, и будем сражаться с неверными там. Аллах, Ты прости все грехи наши нам, на поле брани спокойствие дай нам, Тебе отдадим свои души мы там, и будем сражаться с неверными там. Аллах, Ты прости все грехи наши нам, на поле брани спокойствие дай нам, Тебе отдадим свои души мы там И будем сражаться с неверными там Аллах, Ты прости все грехи наши нам На поле брани спокойствие дай нам Тебе отдадим свои души мы там Телевизор Узбекчада, oynayi jahon deyilibdi. I was under the impression John, that now is not the time to have this conversation. Televizor siyosatidan bir nima tushunasizmi, Hizbulloh? Uncha emas, nima edi? Bilmasangiz, mana jahon oynasi nima ekanini bilib oling. Мы сами вместе одно, одна такая великая общность, что был мир и благополучие. Сульх, барыш, bütün Müslüm alemi için. Çok yaşa. İslam alemi. The commission also learned the CIA and FBI failed to cooperate in tracking down Hazmi and Midhar even after the agencies learned the two terrorists were in the United States. for information on two of the hijackers. oilaning mustahkamligi albatta bunday tadbirlarimizdan ko'zlangan asosiy maqsad har bir xodimni yurt tinchligi va jamiyat osoyishtaligini ta'minlash borasidagi kofirlar o'z medialarida 100% yolg'on gapirmaydilar unday bo'lsa hech kim ularga ishonmay qo'yadi shuning uchun bir necha foizi haqiqat bo'ladi toki siz unga ishona boshlaysiz hozirda bular televizor yordamida ko'pchilik odamzodning burnidan ip o'tkazib olgan qay tarafga tortsa o'sha tarafga ketaveradilar sarob nimaligini bilasizmi miraj yoki illyuziyanichi? Bu ko'zga ko'rinadigan, ammo asli yo'q har qanday narsaga illyuziya deb aytiladi. Misol uchun, issiq cho'lda chanqagan odamning ko'ziga uzoqda suv bordek ko'rinishini sarob deyiladi. Men yangi kelgan vaqtimda Tohir akaning hikmatli tadbirlariga qoyil qolgandim. Ayniqsa, kofirlarning ushbu televizor va radiolari harakatimizda taqiqlanganini eshitib xursand bo'ldim. Mana Amerikaning televideniya boshqaruvchilaridan biri ana shunday bir ozgina haqiqatlardan bizga gapiryaptilar. You people and 62 million other Americans are listening to me right now because less than 3% of you people read books. Sizlar va 62 million amerikaliklar xuddi shu daqiqalarda meni eshitishmoqda. Chunki faqat sizlarning 3% ingiz kitob o'qiydi va faqat 15% dan kamroq odamlar gazeta o'qiydilar. Shuning uchun sizlar ma'lumotlarni faqat mana shu qutidan olasizlar. Hozirda hech narsani bilmaydigan butun bir avlod faqat mana shu qutidan yetishib chiqmoqdalar. Bu quti siz uchun ilohiy kitob. Siz uni oxirgi vahiydek qabul qilasiz. Bu quti prezidentlarni belgilaydi yoki ag'daradi, ruhoniylarni, o'rinbosarlarni tayin qiladi. Bu la'nati hurmat izzatli quti xudosiz jamiyatda katta qudratga ega. Dunyodagi 12 ta eng katta kompaniyalar xudosiz jamiyatdagi dahshatli tashviqot kuchini boshqaradilar. Kim biladi? Biz bu qutidan qanday axlatlarni chiqaramiz? Shunday qilib menga quloq solinglar. Men eshitinglar. Televideniya bu haqiqat emas. Axir televideniya la'nati ko'ngil ochar parkku. Televideniya bu sirk, karnaval, sayohatda yurgan akrobatlar, latifachilar, raqqosalar, qo'shiqchilar, fokuschilar, firibgarlar va futbol o'yinchilari. Biz axir zerkishni yo'qotadigan bizneschimiz. Nima? Sizlarga haqiqat kerakmi? Xudoga boringlar. Aqllaringizni yig'inglar. Eslaringni yig'inglar. Agar bir haqiqat bo'lsa, uni faqat o'zingizda topasiz. Ha, ha. Siz bizdan hech qanday haqiqatni kutmanglar. Biz sizni nafsingiz xohlagan har qanday narsani gapiramiz. Biz shayton kabi yolg'on so'zlaymiz. Qotillar to'g'risida bo'lsin, turli xastaliklar bo'lsin, turli notinchliklar bo'lsin, biz sizga bizni bir pas tomosha qilsangiz hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb aytamiz. Biz siz xohlagan har qanday najosatni so'zlaymiz. Biz ko'z bo'yamachilarmiz. Bularning hech biri rost emas. Lekin siz odamlar turli yosh, tabiat va irqliklar kunduzni kunduz demay, kechani kecha demay bizni tomosha qilasizlar. Siz faqat bizni sevasizlar. Vaqtingizni biz bilan o'tkazib, televizorga iymon keltirasizlar. Bizni haqiqat va o'zingizni hayotingizni yolg'on deb bilasizlar. Bu quti nima desa shuni qilasizlar. Biz qutida ko'rsatganda kinasizlar, yeb ichasizlar, farzandlaringizga qutidek tarbiya berasizlar, hatto televizor kabi fikrlaysizlar. Xudo haqqi, axir bu qip qizil ahmoqlik-ku. Asl haqiqat bu siz odamlarda, biz esa asli yo'q, sarobmiz-ku. Shuning uchun televizorni o'chiringlar. Shuning uchun televizorni o'chiringlar. Hoziroq o'chiringlar ularni. Televizorni uloqtiringlar. Men sizga gapirayotgan onda o'chiringlar. O'chiringlar uni. Jahonda nima gap? qisqa satrlarda afg'oniston bag'lon viloyatida mujohidlarimiz mina ko'mib milliy urduning Ranger mashinalaridan birini portlatishgan. Ulov ishida jami 8 kufr xizmatchisi bo'lgan. Ulardan 5 tasi o'lgan, 3 tasi yarador bo'lgan. Pokiston Urugzay viloyatida mujohidlar kufur askarlarini minaga tushirishgan. Natijada 3 ta askar to'ng'iz qopgan, ikkitasi yarador bo'lib, azobini totib yotibdi. Harom o'lganlardan bir nafari kapitan bo'lgan. O'rta Kurumada esa minaga tushgan favjilar ulovida ikkita kufur askari o'lgan. va yana ikkitasi og'ir yarador bo'lgan. Afg'oniston Mardon Vardak viloyatida afg'on kufur xizmatchisi hamda Amerika ofitserlari o'rtasida olamushuk o'tib, birgina afg'on ofitseri 5 ta Amerika ofitserini otib, ularni uzoq yillardan beri kutib turgan alamli azobga eltib qo'ygan. Iroq Suriya askarlaridan bir qancha yarador bo'lganlari Iroqdagi gospitallardan biriga joylashib, endigina xursand bo'lib davolanayotganlarida ularning huzurlariga kutilmagan o'lim tashrif buyurgan. Sababi Iroq mujohidlari kirib, "Senlarmi hali o'lmaydigan?" deb itlarni otgandek otib tashlashgan. Suriya Suriya va Isroil chegaralari, ya'ni Galan tepaligida mujohidlar 21 ta Birlashgan Millatlar Tashkilotining tinchlikparvar kuchlaridan Filippin grajdanlarini garovga olishgan va qachon Galang tepaligidan yahudiylar chiqib ketsa, qo'yib yuboramiz deyishgan. Pokiston Zonihilda mujohidlar hukumatga qarshi urush ochib, yaxshigina talofat yetkazishgan va bir qancha hukumat askarlarini asir olishgan. Buni ko'rgan boshqa askarlar sichqonni uyini har qancha pulga bo'lsa ham sotib olishga rozi bo'lishgan. Pokiston Lahor shahrida bir la'nati nasoro payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni masxara qilgan. Hukumat esa uni musulmonlardan yashirib qo'ygan. Bu ishga chidolmagan dindoshlarimiz nasorolarning 173 ta uylarini yoqib yuborishgan. Shu bilan bugungi juma dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi dasturlarimizda siz azizlar bilan yana g'oyibona uchrashgunimizcha sizlarni Allohning panohiga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. يصنع غاره ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا كالسيف كالريح كالموت غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة السيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زارة ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهلكها كبابيل تخرق بالرعب جدارا